prvej línii. Prvej línii. Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja. Táto známa veta, alebo citát, ak chcete, patrí dnes už emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., ktorý vyslovil túto myšlienku o svojej kázni počas Svete Omša, alebo teda počas homílie v rámci Svete Omše v chráme svätého Petra a Pavla vo Vatikáne. A bolo to ešte niekedy v januári roku 2008. Teda tú vetu, ešte raz opakujem, kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa relácia v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás víta Boris Koroni. Je mi jasné, že tento môj úvod je tak trochu problémový a to hneď z dvoch dôvodov. Jednak preto, lebo uznám, že sa nestáva veľmi často, aby som práve ja si bral do úst citáty pápežov. Dnes mám, dokonca mám pocit v tomto smere asi premiéru, a uznávam, že z mojej strany to môže vyznieť tak trochu zvláštne, keďže v mnohých reláciách sme boli s našimi hostiami často aj značne kriticky, napríklad na adresu katolíckej církvy. Niekto by teda mohol to brať celkom objektívne ako isté pokritectvo, respektíve neúprimnosť. Na jednej strane sa tu oháňať trefnými citátmi vápežov a na strane druhej ich, ich kritizovať. No a tým druhým problémom je to, že mne je samozrejme jasné, že asi nie je najrozumnejšie spájať pápeža alebo vôbec církev s našou dnešnou témou, pretože konec koncov už aj tak boli viackrát mnohí ochrancovia rodín označení za církevných fanatikov, ktorí žijú stále so svojimi spiatočníckými myšlienkami v stredoveku. Preto mi je jasné, že ako náhle použijem v úvode dnešnej relácie slova hlavy katolíckej cirkvi, že tým v podstate len prilejem olej do ohňa, že týmto len utvrdím kritikov v ich hlbokom presvedčení, že každý, kto hovorí o potrebe chrániť manželstvo a rodinu a každý, kto v tomto smere aj vykonáva nejaké tie konkrétne aktivity, je len obyčajný cirkevný fundamentalista. Vravím, som si toho vedomý, no napriek tomu som to riskol, jednak preto, lebo si myslím, že E, to dnes už teda emeritný pápež povedal skutočne pekne a hlavne presne. Ja s ním súhlasím v tom, čo povedal. No a zároveň vnímam, že, že práve ľudia, z tohto poviem to možno tak v úvodzovkách, veriaceho prostredia, sú tí jedni z mála, z môjho pohľadu, ktorí ešte vôbec bojujú o nejaké ideály nie, že by tí, ja neviem, neveriaci alebo ateisti nebojovali, to netvrdím, ale pokiaľ ide o rodinu, manželstvo, tak práve týchto ľudí vnímam ako tých, ktorí bojujú ako jedni z mála o niečo. Áno, aj o ideáli v prípade manželstva či rodiny, teda o ideáli v tých oblastiach, ktorým bude venovaná naša dnešná relácia. Ja som veľmi rád a naozaj sa z toho úprimne teším, že si k nám po dlhšej dobe Opäť našiel cestu človek, ktorého som vo viacerých našich spoločných reláciách, mali sme ich už dosť spolu, toto je ďalšia z nich, ktorého som vo viacerých našich spoločných reláciách predstavoval ako jedného z hovorcov, doteraz ako jedného z hovorcov Aliancia za rodinu, ale pre dnešný večer to nebude predseda spomínanej, alebo teda hovorca spomínanej aliancie, ale bude to pre dnešný večer predseda asociácie oca, mamu, deťom. Tento pán sa volá Anton Chromík a ak všetko funguje a naša technika nesklamala, tak by sme ho v tejto chvíli mali mať v rámci relácie v prvej línii na našej Skype blinke. Uvidíme, či je to tak. Pán Chromík, počujeme sa. Dobrý večer. Pozdravujem a počujeme sa. No, výborne. Tak to som rád, že sa naše spojenie podarilo a budem ešte radšej, keď nám toto spojenie vydrží až do 22. hodiny 30. minúty. To je vlastne ten náš dnešný plán, pokiaľ ide o reláciu v prvej línii. Samozrejme, budeme si aj nejaké tie pesničky pomedzi to hrať, nebude to len rozhovor dvojhodinový, ale to, čo už vážení poslucháči vy viete, je to, že Opäť tak ako vždy v rámci týchto relácií sa môžete do našej relácie zapojiť. Najlepšie mailovo na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Môžete takisto reagovať, položiť nejakú otázku alebo zareagovať na tému, ktorú budeme s pánom Chromikom rozoberať cez našu internetovú stránku keď si kliknete na takéto zelené, na tú zelenú ikonku alebo také tlačítko, že otázka do štúdia, tak vyplníte taký krátky formulár a potom vaša otázka príde sem ku nám. A je tu aj možnosť telefónov, ale mali sme tu teraz trošku také, te, také problémy technické, že keď som mal hostia na Skype a niekto telefonoval, tak host na Skype linke ho nepočul. Nie som si celkom istý, že či sa nám to už podarilo odstrániť, takže ak by bol s týmto problém, tak potom prejdeme len k tým mailom a otázkam cez našu stránku. Takže, vážení poslucháči, aj vám ešte raz jednak za mňa, Borisa Koroniho a takisto aj za Antona Chromíka príjemný dobrý večer. Ja som sa už teda, pán Chromík, snažil v tom svojom úvode nejako nadhodiť tú tému našej dnešnej relácie. Treba povedať, že my sme sa už dosť dlho nepočuli. Neboli ste tu u nás, nie ste tu ani dnes, tak ste na Skype, ale, ale myslím, že u nás v relácii ste... Počujeme, sa. počujeme. Ne, neboli ste tu dlhšie u nás. A tým že, tým, že ste hosťom dnešnej relácie, tým je vlastne jasné, že, že zrejme pracujete opäť na nejakých ďalších aktivitách, ktoré považujete za správne vo vzťahu k rodine a k manželstvu. O tom sa koniec koncov budeme práve dnes rozprávať, pretože to je tá hlavná téma našej dnešnej relácie. Ale ešte predtým, keďže sme sa dlhšiu dobu nepočuli v tomto našom vysielaní, tak mi povedzte, čo máte nové. Ja, mňa to naozaj e, zaujíma úprimne, lebo vy ste známi z viacerých tých aktivít vašich ako ako napríklad z tej nedávnej neúspešnej akcie ohľadom referenda. E, ja vás aspoň tak vnímam ako takého, ako takého neunavného bojovníka za rodinu, za manželstva, za tieto záležitosti, pokiaľ ide o rodinnú politiku. A od toho referenda z minulého roka, z 2015. už predsa len nejaký ten, ten čas pre, prešiel. Tak mi povedzte, že, že čo sa za ten, za ten čas udialo? Mali ste také, e, mali ste také nejaké pokojnejšie obdobie, alebo naopak, bolo to veľmi, veľmi hektické ako, ako, ako sa máte, pán Chromik? Čo, čo robíte? Lebo vravím, ja som, ja som trošku, ale to je moja chyba, ja som vás trošku stratil z dohľadu, ne, nevšímal som si aktivity možno až tak podrobne, ako by som si mal. Takže z môjho pohľadu od toho referenda nastalo také viac menej nejaké ticho a teraz sa pýtam, že či je to ticho reálne, o ktorom hovorím, alebo len ja som si niečo neodsledoval dobre a vy proste vlastne zarezávate stále veľmi intenzívne. Ako je to s vami? Ono je pravda, možno, že aj to, že je tu etapa tichá a je to, že zarezávame úplne neustále a vysvetlím to možno, že tento taký zvláštny, zvláštne dve odpovede. Je to taký ťažký oxymoron, čo ste teraz vyťahli na mňa. Oxymoron, <laughs> no. veľmi, veľmi pravdivý v tom, že viete, ono tiež, keď sme robili vlastne v podstate istým spôsobom iniciovali referendum, tak to nebolo tak, že že dneska sme sa rozmysleli a zajtra sme rozhodli o tom, že budeme iniciovať referendum ale bolo to e, rok tvrdej práce. Rok tvrdej práce predtým, kým sa vôbec tým vyšlo von. Hej? Uh, uh, museli sa zladiť mnohé, mnohé koncepty, museli sa pripraviť otázky, ktorých bolo pomaly 13 verzií, uh, museli sa prejsť s ústavnými právnikmi, uh, museli sa zhromaždiť ľudia, museli sa vlastne nájsť podpora rôznych skupín. Zná, no všetky tie veľké veci vyrastajú v takej viac tichosti, nie je to také mediálne boom, ktoré proste len tak rýchlo prejde a tak ďalej, čo sa vie vyrobiť v podstate veľmi rýchlo v rámci médií, ale ono to nemá potom taký trvalý efekt. A hlavne nie je to pravdivé v tom, slove, v tom zmysle, že to nevie osloviť a osobne osloviť toľko ľudí. Preto, mm-hmm. lebo to, čo chceme robiť vlastne my, nie je nejaká čistá mediálna kampaň, ktorá za chvíľku prejde a skončí, ale práve v tom, že snažíme sa zapalovať viac a viac ľudí, ktorí a informovať ich o týchto veciach, ale aj zapalovať ich. To znamená, že to je vždy taká náročnejšia činnosť a po referende sme nemali oddych bohužiaľ je to tak, že prišiel čas, že okamžite prišla stratégia ľudských práv, ktorú sme museli nejakým spôsobom napádať, ktorá vlastne v podstate získala veľmi silný odpor vo verejnosti. Uh-huh. No, vyše 20 tisíc podpisov sme vyzbierali. A potom prišlo také obdobie, že teda naozaj treba rozmýšľať, že čo, kam sa ďalej vydať. Čo urobiť preto, aby sme, aby sme boli užitoční, aby sme hľadali ten smer a pomáhali rodinám ďalej. Boli tu rôzne také e, napadania o tom, že vlastne v podstate stále, že čo vlastne robíme, čo robia všetci možní kresťania a prerodiny a proste také tieto veci, ktoré môžeme samozrejme, že ich chápať ako veľmi silne mediálne, ale v skutočnosti sú slabé v tom slova zmysle, že nie sú pravdivé a čo nie je založené na pravde, tak to v podstate môže síce ľudí oblázniť, ale nebude to pravda. A, ale tiež je dôležité pre nás to, že tie veci alebo tých spôsobov, ako pomôcť rodinám, ako pomôcť vzťahom medzi ľuďmi je viacej. A jedna z takých príležitostí, ktorú sme dostali, ktorá sa proste vyskytla, ale my sme ju pochopili ako príležitosť, ktorú je treba využiť, preto lebo je to veľmi, veľmi silná téma. Mm-hmm. Bolo, bola vlastne vec boja proti hazardu, ktorý začal hej, v Bratislave. A mm Začali ho starostovia všetkých mestských častí a, a spolu s primátorom a nejako im to nešlo. Dokázali zozbierať nejakých pár tisíc podpisov a to bolo všetko. A vtedy nás ma oslovil ten človek a hovorí, že proste, že čo, vydáme nejaké tlačové vyhlásenie v ich prospech? A ja som povedal, že nie. My im to pomôžeme vyzbierať. A hm. odtedy sme vlastne začali pracovať rok na tom, aby sme hm. znovu zjednotili mnohých ľudí, ktorí sa do tejto témy dostali preto, lebo považujeme to za strašne, strašne dôležité. Tam prichádza k, k rozvratu mnohých rodín. Proste uh, hazard, ten, kto sa do neho dostane, tak v podstate sa stáva klamárom svojej vlastnej rodiny Následne mnohokrát končí e, táto jeho závislosť samovraždou. Zadlženie na celý život, aj keď sa z toho dostane tie vlastne dlhy, všetky ostávajú až do konca života a na rodine. Mm, proste strašné tragédie sa dejú práve z tejto veci a rozmáha sa to naozaj veľmi silne. A vtedy sme pochopili, že proste je to jedna z vecí, ktorá možno nie nehovorí priamo o, o rodine, ale vlastne tak ničí rodiny, mm-hmm. že to nemôžeme nechať len tak. A v podstate rok sme pracovali v tichu na tom, aby sme, aby sme dokázali vyzbierať podpisy, aby sme oslovili ďalšie mesta. To znamená, pripravovali sme si štruktúru tých vecí, pripravovali sme si pripravovali sme si týmy, pripravovali sme vlastne v podstate spôsob, akým to dokážeme vyzbierať v nejakom reálnom čase a e, rozdielovali sme si mesto na geografické celky, aby sme dokázali ne, nebyť e, dvakrát na tom istom mieste, ale vyzbierať postupne celé mesto. A táto práca naozaj trvala dosť dlho. To bolo, to bolo skutočne bez toho, aby to bolo vidno v médiách, aby to mm. bolo niekde vôbec počuť o tejto veci, tak sme sa na tú vec pripravovali a boli sme úspešní, čo je skoro nemožné. Vyzbierali sme viac ako 30% podpisov v Bratislave, 130 tisíc 136 tisíc podpisov len v Bratislave. Samozrejme, že, že ten boj neskončil a druhá strana používa akékoľvek zakrné metódy na to, aby, aby vlastne túto vec zničila. Zajtra pôjdem do Ružomberka, kde vlastne v podstate sa príjma všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu, lebo aj Ružomberok vlastne v podstate patril k tejto aktivite, a patrilo k tejto aktivite Levoča, ďalšie mesta, mm-hmm. Dolný Kubín, e, Nitra, Šaštín, kde sa zbieralo. Takže veľmi veľa miest sa zapojilo a skutočne e, postavilo túto vec niekde, kde, kde by mala byť do centra. Mhm. Takže tým sme sa zaoberali jeden rok vyzerá to tak, že tá vec bola veľmi úspešná. Zároveň sme sa snažili, v podstate prí, e, spravili sme jeden projekt, za ktorý sme schytali pokutu 3000 eur, ktorá sa týkala práve v tom, že sme propagovali prorodinné hodnoty aj medzi kandidátmi do Národnej rady, s tým, že sme im dali možnosť vlastne v podstate podpísať deklaráciu za rodinu, kde sa zaviazali k opatreniam, ktoré budú presadzovať v prospech rodín, ako je zníženie daňového zaťaženia pre viacdetné rodiny, ako je podpora ďalších detí, ako je vlastne v podstate vec o tom, aby sa snažili neratifikovať istambulský dohovor, ktorý proste e, vykonáva alebo teda zavádza zmetok, úplný zmetok medzi pohľaviami muža a ženy. Mm. A ako vlastne v podstate tam ako by sme vlastne chceli a predstavovali si takisto daňovú politiku, odvodovú politiku a mnohé ďalšie veci. A boli sme tiež veľmi úspešní, zapojil sa viac než 200 del- e, kandidátov, z toho mnohí boli zvolení za poslancov. A je tam teda tá tendencia toho, aby sme spravili takú prorodinnú politiku, ktorá by mohla pomôcť práve v tom, aby si ľudia mohli dovoliť mať viac detí to je naša jedna z takých mm. z našich cieľov je proste práve to, že nie, že by sme chceli nútiť ľudí, aby mali viac detí, ale a, aby, aby si ich mohli vôbec dovoliť mať. Mm. To znamená, že to je niečo veľmi podstatné, čo vidíme ako, ako jednu z vecí, ktorá, ktorú absolútne, ale totálne zlyháva náš štát aj naše, naše všetky naše inštitúcie v tom, aby, aby podporovali rodinu. A ako sa hovorí, že uh, ja to tak ironicky poviem, že e, rodinu považujú za naše že za, za takéto rodinné striebro. Akurát, že na ňu stále berú hypotéky a hypotéky, tak to hm. nazvem iba v tom slova zmysle. <laughs> No, že, a... Takže e, v tom je to, že e, veľmi slovne, výrazne sa hovorí o podpore rodiny, ale skutočne... Áno, ale praktické kroky sú iné. K tomu no, vlastne mám asi niekoľko otázok na vás tak vymyslených, čo, čo mi tak napadlo, čo by som sa vás rád opýtal. Ale ešte predtým mi povedzte, lebo toto ste ma teraz prekvapili s tým, že 3000 a pokuta, tá bola teda za čo? Tých 3000 eur vám za čo teda dali? Že... Čo, ste, no, my, čo strašné ste urobili <laughs> teda? Čo strašné sme urobili? No? Dali sme možnosť každému kandidátovi, aby podpísal deklaráciu za rodinu na našej stránke a aby zverejnil svoju fotografiu. Alebo teda v podstate oni to nazvali volebný vizuál. A vlastne tým pádom sme v podstate robili politickú kampaň. To znamená, že, že, že keď, zverejníte, keď zverejní Facebook o, nejaký volebný vizuál, tak je to v poriadku. Keď to zverejní akýkoľvek portál, ktorý si za to dokonca nechá vyplatiť peniaze, tak je to v poriadku, ale keď to zverejní Aliancia za rodinu s tým, že ide o to, že toto sú ľudia, ktorí podpísali deklaráciu za rodinu, tak to je politická kampaň, za ktorú nám o, patrí teda dostatočná pokuta 3000 eur. Takže hm. Takže to je, to je, to je jedna z vecí, ktorá je proste neuveriteľná. No, neuveriteľná a pre mnohých poslucháčov aj neuveriteľná možná nová informácia, podobne nová, ako ste hovorili aj za tie, za tie hazardné hry, alebo teda automaty. To tiež mnohí nevedeli. Ja som veľmi rád, že ste to spomenuli. Vidieť teda, že ten záber vašich tém je dosť široký, aj keď treba povedať, že ono to stále súvisí s tou rodinou politikou, ako ste vy máme, hovorili. Že, cieľ, hej. Hej, že, že hovoríte, že však tie automaty sa priamo podielajú na rozbíjaní rodín, takže ono tam vždy sa dá nájsť ten stmelujúci, ten prvok, tá, tá taká zlatá niť, ktorá si tým všetkým ťahne. Ale je dobré, že to spomínate, lebo vravím, mnohí ani nevedeli, takí možno neporiadni ľudia ako ja, ktorí to až tak veľmi nesledovali, tak mali pocit, že ste sa niekde stratili a teraz ako počúvame, tak tých aktivít bolo dosť. Skôr ako sa ale posunieme ďalej, mám tu hneď už pre vás jeden mail od Zuzany, ktorá píše takú vec, že ona bola, a preto ho čítam hneď teraz v úvode, lebo súvisí s tým, o čom sa rozprávame, Eh, ona píše, že bola veľmi nešťastná z toho, ako dopadlo vo februári 2015 referendum, že teda bolo neúspešné a ju zaujíma, ako ste sa vy vlastne s týmto po tom roku vysporiadali, ako to dnes hodnotíte, eh, že či to bola teraz to neviem celkom to slovo prečítať, trošku to skomolila, asi myslí, že či to bola eh, prospešná akcia alebo také niečo v tom zmysle. A či by ste znova do tej akcie išli, alebo by ste to už teraz s tými poznatkami, ktoré máte, prehodnotili? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo dáva mi to jednu skvelú príležitosť. Dostávam konečne možno, že priestor práve na to, aby som, aby som ľudí e, informoval o cieľoch samotného, samotné iniciovania referenda. Preto, lebo pokiaľ by tí ľudia, pokiaľ by sme dokázali odkomunikovať tieto ciele skutočne tej širokej, širokej verejnosti prostredníctvom médií, tak by sa aj na, toto, aj na, ten, aj na referendum samotné pozerali trochu ináč. A možno, že by ten pocit, ktorý je, je taký prvotný a ktorý je, dajme tomu, to sklamanie z toho rozdielu očakávaní a oproti tej realite, bol, bol skutočne iný, bol by proste racionalizovaný. Ja poviem také tri ciele, ktoré sme si dali predtým. A tu som vždy deklaroval ľuďom, ktorí, ktorí boli v okolí a preto vlastne v podstate aj to vnímanie je v okolí trošku iné. A tie ciele sú tri. A jeden z nich je taký hlbší cieľ, ktorý, ktorý, sa, ktorý, ktorý by som nazval, že to, to je taký vnútorný cieľ. A ten v podstate spočíval práve v tom, že dať ľuďom príležitosť, aby rozhodli oni o dobre a o zle a nie, aby niekto rozhodol za nich. Ono sa to zdá, že to nie je vlastne nič dôležité, ale ja si myslím, že to patrí k tej podstate slobody, že ak, ak máme proste, ak dostaneme vôbec tú slobodu rozhodnúť sa, je to nesmierne cenné. Ak sa rozhodneme pre dobro, tak to má uh, úplne vnútorný význam pre náš život ktorý nás môže ďalej viesť k ďalšiemu dobru. Takže taký ten vnútorný cieľ bol to, že vôbec dať príležitosť, aby nerozhodli elity, aby nerozhodli sudcovia, aby nerozhodli e, niekto za nás, ale aby sme mali možnosť rozhodnúť my. To znamená, že akoby výber, ktorý proste patrí k slobode a ktorý je podstatou človeka, návrat k tomu, že čo, čím človek je a čím môže byť. Druhý cieľ bol mm, politický ten politický cieľ vysvetlím. cieľ bol dosiahnuť takú masu ľudí, ktorá bude neprehliadnutelná a neobiditeľná pre politikov ako samých. Lebo toho, mhm. čo sa politici boja, je hlasovací lístok v urne. Ničoho iného sa neboja veľmi. A teraz teda hovorím síce veľmi cynicky a berte to prosím vás s takou, povedal by som, s istou mierou zo všeobecnenia, preto lebo samozrejme aj ja verím tomu, že je veľa politikov, ktorí to myslia úprimne a dobre a nemyslia to vôbec zle a nie sú to ľudia, ktorí sú proste mm, zištní, ale naopak snažia sa to robiť v prospech druhých, ale nehnevajte sa na mňa, keď budem trochu keď budem trochu uh, cynický, ale realita je taká, že skutočne to počítajú mnohí cez hlasy. Uh-huh. A podľa toho sa správajú. To znamená, že áno, uh, je to veľká skupina ľudí, je to veľmi veľká skupina ľudí, nemôžeme ju ignorovať. Uh, tam by som sa, tam v zásade môžem povedať toľko, že tento cieľ sme splnili. Mnohí nás pred referendum obviňovali, že spôsobíme zavedenie registrovaných partnerstiev, že to urychlíme, že to, čo trvalo 10 rokov, teraz to bude za do roka a do dňa preto, lebo vlastne referendum sme prehrali. Áno, áno, áno, tam bola tá reálna obava, ja si na to spomínam. A, to, je, to, je, mm. to je prirodzené, len zase v zásade my sme mali tie prieskumy, ktoré boli od tých e, jednotlivých agentúr a boli proste stabilné nejaké dva roky s tým, že proste tie veci sa nemenili, tie názory ľudí sú také, že je tam proste 68%, 73% a niekedy až 90% ľudí za vaše otázky. To znamená, že odpovedajú na ne áno a to nebola jedna agentúra, ale bolo ich viacej. E, my sme len potrebovali zmaterializovať tieto názory ľudí do masy, ktorá je schopná stať len kvôli tejto téme a hodiť listok do urny. To sa totiž strašne nápadne podobá uh, hodeniu toho hlasovacieho lístka do urny pri voľbách. To znamená, to sú není už len ľudia, ktorí si to myslia, ale to sú ľudia, ktorí sú ochotní vo februári, v najhoršom čase, nečase, v mraze, uh, v, pri, pri Poladovici, uh, vôbec nie z nejakého zišného dôvodu vstať a ísť a hodiť listok do urny. No táto masa je, je, povedal by som, veľmi, veľmi nebezpečná pri voľbách, lebo sú tu aktívni ľudia mm-hmm. a sú to ľudia, ktorí proste majú svoj názor a sú schopní preň zdvihnúť zadok. A to je, to je to, čo sa nám podarilo. To znamená, že oni vám môžu síce médiá hovoriť o nejakom neúspechu a prípade to všetko budú e, točiť stále na ten neúspech, na tú strašnú, strašnú vec, ale v realite si povedzme úplne otvorene, dosiahli sme E, úplne štandardný výsledok, referent, ktoré nie sú spojené s voľbami. Počkajte, vravili ste o troch cieľoch, ktoré sa podarili a vravili ste, povedali ste dva, ak sú to dobré. rátal. Tretí je čo? Ten tretí cieľ je ten, ktorý, o ktorom môžeme povedať, že bol neúspešný. A to je to, e, dosiahnuť legálne e, zábranu, ktorá by, ktorá by bola legálnou zábranou na to, aby sa aby sa tu realizovali veci, ktoré sú proti hodnote rodiny. To znamená, že to bol ten legálny cieľ dosiahnuť 50% ľudí a viac na to, aby, aby referendum bolo platné. A tam, tam, tam je úplne pravda tá, že, že nie, tam sme neboli úspešní, nedosiahli sme túto mhm. legálnu zábranu, dosiahli sme, podľa mňa ten politický cieľ sme dosiahli a takisto sme dosiahli samozrejme ten vnútorný cieľ. Tá otázka je práve tá, že čo by bolo zo Slovenskou, keby nebolo referendum lebo v skutočnosti sme získali ešte aj na tom, čo nás snažili sa v podstate, čo, nás, čo sa nám snažili ublížiť. Hej? Povedzme si otvorene, samozrejme, že by sme mali oveľa vyššiu účasť, pokiaľ by bolo referendum spojené s komunálnymi voľbami. Veď preto sme to robili, aby sa to dalo spojiť s komunálnymi voľbami, preto sme Harky urýchlene odozdávali pánovi prezidentovi, aby to proste spojil, aby tam mm-hmm. tá mhm. možnosť aj uh, vec bola. Hej? Áno. Pán prezident spravil pravý opak, prvé občianske referendum hodil na ústavný súd s tým, že všetky otázky sú neústavné. Hej. čo povedal ústavný súd? Zase bola tu veľká obava, že ústavný súd povie a zavedie registrované partnerstvo. Hej. Preto, lebo vlastne svojou judikatorou to môže spraviť, že bude veľmi aktivistický a povie, že to je ľudské právo. Hej. Právo na registrované partnerstvo. No, stal, stal sa pravý opak to znamená, že ústavný súd povedal, že to vôbec nie je ľudské právo a dokonca aj o tej štvrtej otázke, tretej otázke, ktorú vylúčil, povedal, že, že to nie je otázka, ktorá by bola diskriminačná. Hmm. A, a vylúčil ju iba kvôli tomu, že pre človeka, ktorý nemá právne vzdelanie, by to mohlo uh, byť uh, kvázi, ako keby, že to nie je zrozumiteľné pre bežného občana. Ne? Ja si to nemyslím, preto, lebo podľa mňa bežný občan vie rozlíšiť pojem blízkej osoby od e, pojmu, e, povedal by som, celoživotné, celoživotné spoločenstvo. Hej? E, takže toto vlastne si myslím, že to, to nie je, to, tam asi ten problém nebol. Ale dobre, beriem to tak, že nejaký dôvod si ústavný súd našiel, aby vylúčil tretiu otázku. Hej. je ale tiež ten, že ústavný súd povedal v tom rozhodnutí tak veľa vecí, ktoré sú podstatné, že v podstate povedal by som, tej samotnej veci extrémne pomohol. To znamená, neprijal vôbec argumentáciu prezidenta žiadnej z tých otázok a práve naopak nám veľmi pomohol. A otázka bola práve tá, že, že išli sme tedy do rizika, že sa to môže stať a že čo sa stane, čo spraví ústavný súd. A uvažovali sme aj nad tým, že či takéto riziko by sme mali podstúpiť, že vlastne v podstate ústavný súd nám vlastne definuje registrované partnerstvo, lebo to sa mohlo stať v realite. Hej, proste Mohli Hej. sa sudcovia proste povedať si, že uh-huh. tak mhm. my to teraz prelomíme a žiadne, žiaden zákon, ale my to prelomíme. A na to, na, to, na to existoval v podstate jeden veľmi silný argument, ktorý sme ktorý som v podstate, ktorý u mňa zavážil a rozhodol a ten spočíval v tom, že, že ústavný súd môže túto vec urobiť kedykoľvek na základe sťažnosti akýchkoľvek dvoch ľudí. To znamená, že Keby to chcel urobiť, hej, tak vlastne to urobí kedykoľvek. Mal na to príležitosti dokonca, lebo boli tam nejaké dva, boli tam dva spory, ktoré hovorili o tom, že je to diskriminácia, keď ich nechcú zaregistrovať na matrike dve osoby rovnakého pohľavia a tak ďalej. To znamená, že príležitosti mal. Hej? Mhm. A vždy si tú príležitosť vie nájsť, keď chce. Hej? Preto vlastne ten argument pre mňa padol, preto, lebo v podstate Ehm, keď to môže spraviť tak či tak, tak sa nemám čoho bať. Hej? A že by som niečo až tak veľmi pokazil tým, že mu dám nejakú príležitosť rozhodovať. No a dostali sme v podstate veľký dárček práve v tom, že ústavný súd povedal, že proste e, toto nie je ľudské právo, to, o čom hovoria, e, nie je ľudské právo, ani právo na adopciu neexistuje a nie je ľudským právom. E, aj čo sa týka definície a, a spôsobu, akým vlastne sa snažia rodičia dostať k eh, tomu, aby škola rešpektovala ich právo, je v poriadku. To znamená, že, že vlastne v podstate ústavný súd nám dal ďalší dáček, ktorý z toho procesu vyšiel, mm-hmm. ktorý nebol čakaný, tak to poviem otvorene, Asi. ale predsa len pomohlo aj, dajme tomu možno, že to, že sme upozorňovali ústavný súd, že môže ísť o, o, o súdnu tyraniu a súdny aktivizmus. Mm-hmm, čiže ste vlastne získali aj takéto právne stanovisko priamo od... V podstate sme, no, aj, od... nie je právne stanovisko, ale v zásade judikatúru, ktorá je definovaná a ktorá má extrémny význam v rámci práva. Lebo to je niečo, čo sa nedá len tak jednoducho zmeniť. Proste mm-hmm. ústavný súd niečo vyriekol, povedal a je to vec, ktorá sa vlastne dá zmeniť, samozrejme, pokiaľ ústavný súd spraví nejaký právý opak toho, čo, čo spravil, ale to, to zatiaľ nevyzerá tak, že by na to bol nejaký racionálny dôvod. Takže mm-hmm. my sme v podstate získali eh, ten cieľ toho, že, o, eh, že následne premiér tejto krajiny povedal o tom, že eh, registrované partnerstva nie sú téma, postavil sa na stranu manželstva a rodiny. Už v rámci toho procesu, toho, že sme spustili vôbec a iniciovali zbieranie podpisov, tak v podstate sme spôsobili jednu vec, ktorá bola veľmi podstatná a to bolo to, že, že už v čase, keď sa mala schvalovať ústava o manželstve muža a ženy. My sme deklarovali to, že túto vec podporuje viac ako 200 tisíc ľudí svojim podpisom. A istým spôsobom premiér, napriek tomu, že to bol v podstate zrejme deal kvôli tomu, aby sa stal prezidentom a nevyšlo to, tak, uh, tak mám ten pocit, že veľmi silne zohrala úlohu aj práve to, že tí ľudia sú za túto vec a že si nemohol dovoliť zase porušiť tento svoj slub ktorý dal pri príjmaní ústavy. Mm-hmm. To znamená, že to je jeden z takých bočných efektov, ktorý mal vlastne samotný proces uh, referenda alebo tej petície, ktorá sa v tom čase robila. No, čiže zhrnuté, to počiarknuté, to bola úspešná vec, uh, ktorá priniesla ďaleko viacej pozitív ako nejakých negatív. Takto by sme to asi mohli zhrnúť v odpovedi pre našu poslucháčku Zuzanku. Určite áno. Môžem povedať toľko, keby posluchačka chcela, že vlastne stále sa zdá je, že proste tých 21,5% je málo, tak e, stačí to na to, aby sme sa vlastne v podstate ochránili. A druhá vec je tá, že z 8 referent je to referendum s 5. najvyššou účasťou, to znamená zmenie, niekde v polovičke. No a ešte jeden nesporný e, efekt, ktorý toto malo, je to, že toto celé referendum a veci okolo neho, že sa o tejto téme začalo v spoločnosti hovoriť. jednoducho to je tiež jeden z nepopierateľných faktov, že toto si tiež môžete vlastne pripísať na vrúb tých akoby úspešností, že teda jednoducho podarilo sa vám vyhecovať tú celospoločenskú diskusiu. Ja si sám spomínam na situácie Isté to nemožno <laughs> považovať za nejaké merítko toho, že to bola celoslovenská záležitosť, ale len čo sa dialo v mojom okolí. Eh, ja si spomínam na to, že keď som prišiel do potravín v tej dobe, tak sa proste predavačka v potravinách s niekým o tom rozprávala. Na pošte sa to riešilo, ľudia na ulici to spomínali. Čiže ja teraz nechcem tu robiť aj, eh, ťahať medové motúzy vám po podfúz, že skrátka celé Slovensko tým žilo. To netvrdím, ale hovorím, že e, dostala sa táto téma do spoločnosti a to je jedna z nesporných e, jeden z nesporných efektov, ktoré práve prinieslo to, to referendum z roku 2015. Ešte toto by som možno vás, za vás tak ja doplnil, takú jednu vec, ktorú som si vlastne všimol. Ďakujem veľmi pekne, ja to vnímam, toto asi ako na jedno z najdôležitejších, práve to je ten vnútorný cieľ, o ktorom som hovoril, že vlastne, že ľudia dostanú slobodu rozhodnúť, či vlastne naozaj sa o tej téme oni sami, dostane sa do ich srdca, dostane sa vlastne k ním samým. Samozrejme, že ma boli to, že, že vlastne bola, bolo, bolo tu veľmi, veľmi silný tlak na to, aby, aby to bolo celé posunuté niekam inám do proste polohy nenávistí voči osoba s, rovnaký, s, s, s rovnakou orientáciou. A mm, mrzí ma to samozrejme, že to je mi veľmi ľúto, preto lebo vlastne to zakrýva samotnú podstatu tej, tej myšlienky ako takej. Ale tiež treba povedať jednu vec, čo ma veľmi potešilo, je práve to, že mali sme tu prvý rok, ktorý nám klesla rozvodovosť. Zároveň so stúpajúcou sobačnosťou po referende je to, je to vlastne v podstate prvýkrát po, od roku 2002, kedy sa tento trend objavil. Hej? Čo je tiež jedna z takých vecí, ktoré sa nesmierne teším. No a myslím si, že, že má to svoj vnútorný súvis v tom, keď si ľudia začnú tú hodnotu predsa len trošku viac, viac mhm. uvedomovať, mm-hmm. že, že to predsa môže mať nejaký vplyv, možno, že tých, naozaj ten šelec motýlik krídel tiež niečo vie vykonať. Hej, keď to zrazu zarezonuje v spoločnosti táto téma, takže ľudia už len tým, že to riešia, že sa tým zaoberajú, tak ako by to mohlo mať tie vedľajšie efekty v tom, že možno prehodnotia veci, ktoré to si prechývanie, ne, že neuvedia. <laughs> No dobre, vy ste, vy ste pán Chromík hovorili o tom, že teda je jasné, túto otázku môžeme už teda nechať akoby tu. E, otázku poslucháčky. Samozrejme, môžete nám posielať ďalšie studio zavinač slobodnyvysielac.sk. E, skôr ako sa posunieme možno trošku ďalej a dáme si potom pesničku. E, ešte jednu otázku predsa len. Vy ste hovorili, že ste nám teda priblížili tie rôzne aktivity, ktorým ste sa venovali po referende. Bolo ich dosť. A tam ste medzi rečou povedali, že no ale E, tá druhá strana, pre mňa je to, že ergo rovná sa nepriateľ. Hej, teraz to trošku preženiem, že nepriateľ nikdy nespí, tá druhá strana nikdy nespí, čiže ako naďalej bolo treba akoby odrážať útoky, ktoré prichádzali a, a sledovať veci a, a to všetko, čo sa ďalej kuchtilo, či už išlo o stratégiu ľudských práv, alebo potom neskôr ohľadom tých, tých hazardov a potom ďalších záležitostí. Čiže, čo je pre mňa teraz kľúčová otázka, že vravíte, že a tá druhá strana nikdy nespí. A kto je to tá druhá strana? To je rôzne. A vlastne v podstate mnohokrát sú to ľudia, ktorí, mm, ktorých, ktorých ťažko, ťažko nejako identifikovať ako skupinu. Zoberte si to, že napríklad pri hazarde je to, je to, sú, to, je, sú, to, sú to majiteľia, ktorí, ktorí samozrejme, že sa bránia preto, lebo zoberte si tak, že ja vám takú otázku položím naopak, že, že, a to len zo srandy, to nemusíte odpovedať, ale čo si myslíte, koľko sa vloží do hazardu ročne e, na Slovensku? No, ak, aká je miera vkladov? To si neviem. To si netrúfam typnúť, netuším. No, ale by som to rátal asi v miliardách. Správne to rátate, správne to rátate. Je to veľmi smutné, ale v realite na Slovensku vložia Slováci do hazardu v roku 2014 vložili 2,5 miliardy eur. 2,5 miliardy eur. A v roku 2015, po tom, čo tá proházard lobby hovorí o tom, že ak sa samoreguluje veľmi, uh, Slováci vložili 3 miliardy eur do, hazardu, do hazardných hier. To je, to je taká extrémna suma peňazí, ktorá vie vyrobiť jedno veľké odvetvie, tak to nazvem, na zamestnanosť takého rázu, že, že by sme nechápali, že čo všetko sa za 3, za 3 miliardy dá spraviť. Hej. Takže v podstate tá, dá sa postaviť celé jedno 30 tisícové mesto za 2,5 miliardy. Hej. Pre 30 tisíc ľudí hmm. sa mhm. dajú postaviť byty kompletne, pre každého jedného, pre rodinu. A to sa dá za rok spraviť. To znamená, že tam, tá, tam sú tie straty strašne silné a samozrejme, že im to všetko vadí. No, pri e, rodinných témach... Toto ma skôr to zaujíma. Také, toto ma skôr zaujíma, také, tie rodinné, no, lebo tam pri tých tam to, hazardoch... Tam je, to, to... Veľmi ťažké, tam je to veľmi ťažké, lebo stále rozmýšľame nad tým, že komu, komu môže do keľu záležať na tom, aby v podstate tie rodiny menej a menej fungovali? Hej? Komu môže záležať na tom, aby spochybňoval čo je, čo je úplne jasné každému a čo je jasné s výskumom, ktoré sa proste realizujú, realizujú desiatky rokov, uh, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. I, i, a, že aký je tam, ako, ako to môže byť niekomu vlastne v podstate, uh, že niekto môže mať túto vec záujem. No, v realite majú, preto lebo ja vám spomeniem jeden príklad. Ja som videl jeden, jednu reláciu, kde bol jeden, jeden hypotekárny jeden, jeden, jeden chlap, ktorý, prepačte, nie je hypotekárny, ale realitný makler, ktorý predával domy v Amerike. Taký typický makler, vybielené zuby, neuveriteľné ten americký ksík toho predajcu, proste úplne šik a tak ďalej. A on na tú kameru úplne cynicky hovoril, že ja sa teším z každej svadby a z každého rozvodu. A oni na ňu pozerajú, že, že áno, mne, mne, mňa sa teším z každého rozvodu, lebo to znamená, že predám. Teším sa zo svadby, pretože predám. To znamená, že istým spôsobom e, ten predaj a to vlastne táto vec je, je tak cynická, že sú schopní v podstate bez problémov sa tešiť z tej veci rozpadu vzťahov, z toho, aké to má potom sociálne dôsledky. A zoberme si toľko, že kto je najviac ovládateľný. To sú ľudia, ktorí ktorí proste počúvajú um, mainstreamové médiá, ktorí sú sami, ktorí v podstate nemajú žiadnu rodinu, niečo celistvé, čím vlastne sa vedia brániť voči, dajme tomu nejakému natláčaniu nejakých nezmyslov, uh, ktorí sa nevedia sami o seba postarať, preto lebo majú obavu o tom, že treba, aby sa o nich staral štát. Takže to znamená, tí dávajú viac moci štátu a podobne na to, aby sa o nich potom postaral. To znamená, že takíto ľudia, ktorí sú, sú vlastne v podstate naj, najviac manipulovateľní, sú v podstate ľahko ovládateľní, nie sú vôbec pevní. Ale rodina ako taká vytvára istú pevnosť, vytvára, vytvára nejakú oporu, vytvára to, že nie sme závislí na štáte, že nie sme závislí na, tom, na politikoch, nie sme závislí tak silne na, na, na spotrebe preto, lebo tá rodina vie byť e, samostatnou jednotkou, vie veľa vecí nahradiť napriek tomu, že proste nemusíme ísť do spotreby. Vie sa, dokáže sa dávať, dokáže, dokáže si tí ľudia navzájom pomáhať a nahradiť mnohé veci, ktoré by inak nefungovali. A tým pádom vlastne v podstate nepotrebujú strácať toľko slobody v prospech štátu ani v prospech, v prospech dajme tomu, e, nejakých tých, e, ako to nazvem, globálnych spoločností a tak ďalej. To znamená, že vlastne v podstate je možné aj to, že, jak sa hovorí, že keď je človek single, tak potrebuje tiež chladničku, potrebuje tiež televízor. Keď je to jedna rodina, tak toľku takú spotrebu nemá. Hej? Lebo v podstate používate jednu chladničku, všetci používate jeden televízor, všetci a tak ďalej. Takže je ťažké povedať, že kto za týmto všetkým stojí, ale fakt je ten, že mnohí vlastne v podstate to berú veľmi cynicky v tom slova zmysle, že je to vec, ktorá pre nich je uh, lepšia v rámci toho, že môžu viac manipulovať uh, že vlastne v podstate môžu preberať na seba úlohy, ktoré pre vlastne v podstate dokáže plniť rodina ako taká. A v podstate možno, že aj toto je dôvod, pre ktorý nie je tá rodina v ich centre záujmu na to, aby ju podporovali. Ale práve naopak. Že v zásade to, čo sa teraz ponúka, keď si všimnete, tak sa ponúka, že uži si, uži si uži si, spotrebuj, maj, vtedy si človek, keď máš a tak ďalej. To mhm. znamená, že v podstate toto je niečo, čo stále počúvate. Nepočúvate to, že, že obetuj sa, dávaj sa, uh, budeš mať z toho vnútorný pocit, ktorý ťa naplní a ktorý ti pomôže stať sa lepším človekom. A budeš práve toho svojou osobnosťou jedinečný. Toto nepočúvať veľmi v tých reklamách ani ničom. Hmm. Dobre, v podstate ste mi odpovedali na tú moju otázku, kto je teda tá druhá strana, ktorá povedzme, že nikdy nespí. Možno sa k tomu ešte dostaneme. Aj trošku hádam podrobnejšie, uvidíme, ale dáme si teraz, lebo ja to vždy vravím, že znie to neuveriteľne. Naozaj to znie neuveriteľne, už sa rozprávame takmer 3 čtvrte hodinu, <laughs> že pomaly a listo budeme mať prvú polovicu relácie za sebou, tak ideme si trošku oddychnúť eh, pri nejakej hudobnej eh, záležitosti, ktorá podľa možnosti by mohla súvisieť aj s našou dnešnou témou, keď už bude o manželstve, o ochrane rodiny, tak takú jednu príliehavú si dáme. No a samozrejme ešte predtým, ako si zahráme a dáme si takú krátku dvojminútovú pauzu, tak chcem povedať, vážení poslucháči, že vy nám samozrejme môžete písať maily na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku. si s tebou pred oltár. Jej nežné áno zazvoní, dáte si seba až kde si hore do neba, uh, až kde si Príjemný dobrý večer, tak ako som slúbil po pesničke, sa vám hlásime opäť z relácie v prvej línii. Ja som sa tu snažil silou mocou nájsť jeden zvuk, ktorý som chcel e, pustiť e, vlastne v súvislosti s tým, čo som sa pýtal ešte pána Chromika e, pred pesničkou, kto je vlastne tá druhá strana a o čo jej ide. Kto je vlastne ten nepriateľ v úvodzovkách, možno aj bez úvodzoviek, ktorý nikdy nespí. A čo, čo sa tým vlastne sleduje? Ja som v minulosti na túto tému viedol rozhovor u nás s mnohým poslucháčmi veľmi dobre známom, eh, mnohými poslucháčmi známom Emilom, s Emilom Pálešom, ale nepodarilo sa mi ten zvuk ešte nájsť. Možno ho nájdem počas toho, ako bude aj pán Chromik odpovedať a ako sa budete možno aj vyvážení poslucháči pýtať. Skôr ako teda budeme pokračovať ďalej v našom rozhovore, tak mailová adresa studiozavinačslobodnyvysielac.sk a to je naša mailová adresa, na ktorú nám môžete písať svoje otázky. A ak teda sa chcete spýtať priamo, aj keď hovorím dopredu, že je to trošku problém asi technický, bojím sa, že ten telefonát nebude pán Chromik počuť, ale možno za skúšku to stojí, možno sa to už nejako podarilo odstrániť, aj keď jemne pochybujem, tak číslo ku nám 048 381 01 01, alebo teda môžete písať aj cez našu stránku. E, my dnes e, budeme sa viac menej e, zaoberať opäť aktivitou, ktorú robí aj pán Chromík a iste nie len sám, ale aj s ďalšími ľuďmi, ktorá opäť smeruje e, k akejsi ochrane manželstva alebo rodiny, o tom sa samozrejme budeme baviť, ale skôr ako ja prejdem, pán Chromík, nejakým ďalším mailom. A... Tak mám takú jednu otázku na vás, možno, možno sa to bude javiť ako také, že otázka od buka, ale ja mám skrátka pocit, že napriek tomu, že teraz začnem niekde inde, Takže to vlastne v konečnom dôsledku bude súvisieť aj s, to, aj s tou témou, ku ktorej sa vlastne chceme v tejto relácie dopracovať. Totižto, čo, čo je to, to z môjho pohľadu odbuka, teraz to kde si inde, ako začnem. No, ja by som začal aktuálnou migračnou krízou. Ona sa to na prvý pohľad nezdá, že tieto dve veci súvisia, ale ja mám pocit, že súvisia, že dosť úzko. Mnohým ľuďom totiž to nejde do hlavy, prečo sa Európa tomuto návalu migrantov, ktorí aktuálne v úvodzovkách, vo veľkých úvodzovkách klopu na brány Európskej únie, prečo sa Európa tomuto návalu migrantov nebráni? No a jedným z vysvetlením je to, že EÚ sa týmto migrantom nebráni preto, lebo že sa takýmto spôsobom snaží doplniť zásoby, ľudské zásoby. Možno niekto povie, že to je konšpiračná teória, ale Faktom je, že napríklad takí sociológovia hovoria dlhodobo o tom, že Európa stárne a že postupne vymierame Európania. Ja som kde si dokonca objavil také štatistiky, podľa ktorých v roku 2100 má mať podľa e, stredného odhadu OSN Slovensko iba 3,7 milióna obyvateľov. A to aj vrátane migrantov, ktorí sem prídu a všetkých iných národností. Teda inými slovami, e, Európa starne a vymiera. No a toto naše vymieranie, hovorí sa, že majú akoby zvrátiť práve migranti, ktorí k nám dnes prúdia, teda hlavne z oblasti Blízkeho východu, z oblasti Afriky, ktorí teda tieto problémy Európanov nepoznajú, e, kým Európan má jedno dieťa, alebo teda ešte v lepšom prípade psa, e, tak obyvateľ nejakej tej blízko-východnej krajiny, ten má deti 5, 6, možno 7, neviem viac. No a ja viem, že migrácia nie je tá téma hlavná nášho dnešného večera, ale predsa len verím, že to vzájomne súvisí. A preto, mm, ak je pravdou, že sa Európa rozhodla doplniť takto chýbajúce stavy e, svojho vlastného obyvateľstva, tak na úvod ma zaujíma, že ako sa vám pozdáva, ak je to pravda, ak by to naozaj bolo v tom, že jednoducho Európe a európskym politikom vyhovuje doplňanie takých, takých takýmto spôsobom vlastne tej katastrofálnej demografickej krivky. Eh, ak takýmto spôsobom sa európsky politici rozhodli, že to budú riešiť, ako sa vám takéto riešenie pozdáva? No, je to veľmi zaujímavá otázka. Eh, obávam sa, že nejde o konšpiračnú teóriu, ale o, o, o jednoduchú prax, to nazvem otvorene Um, v zásade je problém práve v tom, že my to hovoríme naozaj neustále. Na každej jednej tlačovke pomalinky začínam presne s tým príkladom, o ktorom hovoríte. A preto, lebo my proste žijeme v prelomovej dobe. A tá prelomová doba je naozaj vážna a prelomová z toho dôvodu, že sa veľmi podobá naozaj na dobu pred zánikom Ríma. A tiež to tak podstate fungovalo a tiež to tak dopadlo, že nakoniec bola pre nich tá migračná vlna, ktorá tie všetky veci, ktoré prišli, neudržateľné preto, lebo e, bohužiaľ ako náhle nemáte deti, tak vlastne v podstate to spočíva v tom, že tak tú krajinu nedokážete naplniť tými ľuďmi, naplniť deťmi. A to vedie v podstate to, že táto krajina Slovensko je veľmi pekné, no tak, aký dôvod by to tu malo byť opustené, hej? Máme tu všetko, čo potrebujeme, máme tu e, zeleň, máme tu proste vodu, máme všetko, čo máme čerstvý máme dobrý vzduch. E, tá krajina je krásna. Aký dôvod by mal byť na to, aby bola opustená? Ona nebude opustená. E, fakt je ale tiež ten, že môže byť zmenená veľmi výrazne na krajinu podľa, povedal by som, podľa istých hodnút. A to nemyslím len v tom slova zmysle, že kultúrnych hodnot ale tie samotné hodnoty, ktoré žijú ľudia, majú vplyv následne aj na to, ako vyzerá krajina sama. A poviem vám to na jednom príklade jedného ostrova. A ten ostrov je, je vlastne v podstate jeden a sú na ňom, na ňom dva štáty. A je to Dominikánska republika a Haiti. A Haiti patrí k jedným z najchudobnejších krajín sveta. Dominikánska republika je raj turistov. Krajina, ktorá je krásna, kde sú palmy, proste nádherné pláže. A v čom je teda problém? Problém je v tom, že to, ako sa ľudia správali na Haiti, to znamená, povedal by som, jedna, jedna kultúrne, jedno kultúrne spoločenstvo, ktoré tam žije, k svojim zdrojom, k, k prírode, k stromom, k tomu, akým spôsobom pestujú veci. Znamená to, že tá krajina proste čeli hladomorom, čeli ďalším veciam. Proste je tam nesmierne, nesmierna, nesmierna korupcia, násilie, strašné veci sa tam dejú, pričom v časti Dominikánskej republiky, kde žije iné kultúrne spoločenstvo ľudí, nič také nie je a tá krajina vyzerá úžasne. Je to jeden ostrov, pričom ide o jednu z najchudobnejších krajín vedľa seba a vedľa dovolenkového raja. A to isté sa môže stať s Európou, preto lebo je veľmi dôležité, aké hodnoty žijú ľudia v danej krajine. A podľa toho mnohokrát aj tá krajina sama vyzerá. Uh, fakt je ale tiež ten, že, že ak sa, ak sa ak vlastne v podstate útočí sa na rodinu. To znamená, že, že z tej demografickej krízy tí politici nevidia žiadne riešenie a tie útoky na rodinu v podstate stále ostávajú, tak sa útočí naozaj, tak ako ste povedali, útočí sa na podstatu pokoja preto, lebo ako náhle sa rozpadá rodina, tak sa zdezintegruje spoločnosť ako taká rodina je proste základnou bunkou tej spoločnosti a ak ona je rozpadnutá, tak celá spoločnosť je v podstate veľmi náchylná mm. sa rozpadnúť. A, takže vlastne v zásade to môže tiež spôsobiť práve to, že, že prežijú tie časti, ktoré budú mať pevné rodinné hodnoty, tie časti kultúr, ktoré budú mať tieto pevné rodinné hodnoty a ktoré si neosvoja tie hodnoty alebo pahodnoty alebo antihodnoty, ak ich nazvem, dnešnej Európy, ktorý má, ktorú mnohokrát má vo vzťahu k rodine. Hmm. Našim cieľom je vrátiť späť Európu k jej hodnotám, k jej koreňom tomu, že si budú ľudia vážiť jeden druhého v rodine, že sa budú schopní obetovať jeden pre druhého, lebo podľa mňa celé riešenie demografickej krízy spočíva v silnom návrate tam, kde demografická kríza nebola, k hodnotám, pri ktorých demografická kríza nebola. Demografická kríza je len proste dôsledok nášho vlastného správania sa my žijeme dobu, kde v podstate za 20 rokov sme dokázali v podstate spôsobiť to, že náš národ s pravdepodobnosťou hraničiacou z istotou vymrie. A ak sa nezmenia, no, ak sa nezmení naozaj naše správanie, tak to proste je istota, ale úplná. Vzhľadom k tomu, že proste 20 rokov nemáme deti, nemôžeme sa tomu čudovať. Žena, ktorá bude mať, e, e, ako sa hovorí, že proste tá generácia polovičná by musela mať 4 e, deti na to, aby sa dokázala dostať na tú úroveň e, tej generácie predtým. Takže proste, keď nemáte, keď raz máte 1,2 e, alebo 1,3 dieťaťa na ženu, tak to nie je možné, aby sa takéto niečo e, dalo zvrátiť tak jednoducho preto, lebo polovička z tých detí, ktoré sa ďalej narodia, sú chlapci, nie ženy, ktoré budú mať ďalšie deti, ale naozaj ženy budú môcť mať ďalšie deti. To znamená, že Chápete, že tamto už ide geometrickým Hej. rádom. Z generácie na generáciu Áno. ten ústup je veľmi silný mm. a to nie je také jednoduché zvrátiť. To znamená, že predlžený, ten, predlžený vek v podstate, ktorý je teraz vlastne v podstate za, za enormnú krátku, povedal by som, mikrosekundu v rámci generačných uh, generácií sa zmenilo správanie ľudí s tým, že sa presunul vek vstupu do manželstva o pomaly 8 rokov, ak nie o viac. A to sú, to sú proste v rámci, v rámci, povedal by som, v rámci správania sa, v rámci generácií sú to nesmierne zlomové časy, hoci možno, že to je 20 rokov, ale to je v podstate v porovnaní s tým, akým spôsobom sa správali tie generácie predtým, tie tisícročia, je to zlomový, zlomový okamih. To, nie sú, to, je, to je proste ako keby okamih v tomto smere, no, vy, sa tu deje. Vy ste mi v podstate tak trošku už aj odpovedali na tú druhú otázku, ktorú som v tomto smere mal na vás. Totižto, e, keď asi to vyzerá tak, že sa v tejto chvíli môžeme zhodnúť na tom, že jeden jedna z tých motivácií, prečo vlastne dnes do Európy prúdia migranti a prečo je tá Európa taká deravá, ako je, aká je, tak jedna z tých motivácií alebo vysvetlení môže byť naozaj to, že je deravá zámerne, pretože sa európsky politici rozhodli takto doplniť stavy chýbajúceho obyvateľstva, ktoré tu z nejakých dôvodov naozaj chýba, starneme, vymierame. A teraz tá otázka. Je rozumný človek, ktorý nad týmto všetkým uvažuje, si kladie otázku do čerta. A prečo tí naši politici, či už teda na národnej úrovni alebo na európskej úrovni, keď vidia, že je tu problém s demografiou, že tu proste vymierame a starneme, prečo radšej neurobia takú vec, že nerozbehnú nejaké programy podpory rodiny, nejaké programy, ktoré by motivovali napríklad mladých ľudí k tomu, aby si zakladali rodiny, ktorí by im nejako ekonomicky zvýhodňovali proste ten život, aby si mohli dovoliť proste mať dieťa, aby sa ľahšie dostali k eh, pôžičke na dom alebo <laughs> k bytu. Hej, čiže títo rozumní ľudia sa pýtajú, prečo tu dnes v Európe, ktorá evidentne starne a vymiera, nevidíme na druhej strane absolútne žiadnu snahu politikov o podporu nejakej E, prorodinnej politiky, ktorá by v konečnom dôsledku vlastne mala tendenciu zvyšovať pôrodnosť a vlastne takto rozumne by sme si doplnili straty, ktoré dnes máme z vlastných radov. No ale teraz tá, tá, toto je taká základná otázka. Teraz tá komplikovanejšia je, a preto hovorím, že ste mi na ňu z časti odpovedali, tá otázka je, dá sa to ešte dnes takto riešiť, že uh, viete, v tej dobe, ktorú momentálne žijeme a tie prevrátené hodnoty, ktoré máme, dá sa to takto jednoducho vnímať, že začnite politici tu podporovať e, prorodinnú politiku a mladí budú mať deti. Mali by deti tí mladí, aj keby takto začali politici podporovať tú rodinu? Alebo proste sme sa v rámci tejto našej spoločnosti, ktorá od istých chvíľ začala e, vynášať do popredia ideál individualizmu, hedonizmu, konzumu, spotreby, ako, ako to najvyššie, čo dnes môžete dosiahnuť, ako ten top ideál, ktorý proste sa dnes nosí, Môže takáto prorodinná politika, keby rovno politici mali chuť ju robiť, ako ju momentálne nemajú chuť robiť, do tom sa môžeme tiež baviť, prečo to tak nie je, ale keby aj rovno začali, zafungovalo by to na túto, prepačte mi za výraz, osprostenú spoločnosť, ktorú tu máme? No, Máte veľmi hlboké otázky a myslím si, že idete na to veľmi dobre. V skutočnosti si myslím aj ja rovnako ako vy, že je to len čas problému. A to, čo ste nazvali, je naozaj hlavné. To znamená, že taká, taký, takáto vec už ne, nemôže byť riešená jednoducho tým, že si povieme, že, že vedi, dajte im peniaze a oni budú mať deti. To, to je len časť toho problému. Ono reálne si zoberte, že No, ono to funguje, aj teda vo Francúzsku majú výbornú prorodinnú politiku. Však majú tam trochu aj, povedal by som, vyšší ten, ten eh, priemer na, na obyvateľia, eh, čo sa týka eh, teda detí na, na ženu, hej. Oni sa hýbu niekde, niekde, niekde okolo čísla 2. Dve deti na jednu ženu, hej. Ale tiež je pravda aj tak, keď sa rozprávam s nimi, že, že, že jak ste to dosiahli, tak okrem tej prorodinej politiky mi povedia, že moslims Hm, hm, to znamená, že zatiaľ, čo oni majú 1,8, eh, tak eh, moslimi majú 8,1. Takže vlastne pozaj, keď sa to spriemeruje, tak dostanú tie nejaké, tie nejaké dve. Hej? To znamená, že aj, keď to je, aj to je málo hej? Na, eh, na udržateľnosť tej spoločnosti ako takej. Ale to, čo chcem povedať, je presne ste to vystihli. Proste nemôžem robiť len nejakú časť, kde sa budem tváriť, že proste je to len o peniazoch. Tí ľudia by mali deti, keby keby mali peniaze a keby boli podporovaní. No nie je to až tak pravda. Preto lebo každé to dieťa bez ohľadu na to, koľko do toho vložíte financií, je viac obeta. To nie je nejaká, povedal by som, ľahká vec, ktorú proste si povieme a na to, aby som sa vlastne obetoval, tak tam musí byť vyformované moje vlastné presvedčenie k tomu, že to, čo robím, je dobré a správne a že, že to stojí za to, že proste dávať stojí za to. A to znamená, že áno, malo by to význam, ale to nemôže byť samé. My tu nesmieme sa teraz, akože naozaj, ja, ja napísal som to aj v jednom, jednom článku v odpovedi pánovi Mazákovi, že, že je to dosť trápne, že sa bavíme o takýchto veciach, ktoré sa týkajú toho, že či je pre deti otec a mama to najlepšie, preto lebo to len svedčí o tom, že, <laughs> že sme v úplnom úpadku a že v podstate sme spoločnosť, ktorá sa hádala až vtedy, kým kriminál. Hej? Od bazálnej veci, ktorá je proste jasná asi každému, že bez detí to nepôjde a že bez otca a mamy pre deti to tiež nepôjde tak ľahko. Hej? Že to v zásade sa dá zvládnuť niektoré veci, ale nie určite tak, že to bude podstatná časť celej spoločnosti takýmto spôsobom žiť, lebo ak áno, tak proste to nedáme nikdy v živote, nedáme taký počet detí. Hej? A aby sme sa vlastne ako spoločnosť eh, reprodukovali. Mm-hmm Takže vlastne e, to je zrejme každému a vlastne v podstate tým, že demografi nenašli na túto odpoveď, e, tak tá odpoveď leží presne tam, kde ste povedali. Tá odpoveď leží v tom, že my sa musíme vrátiť späť k hodnotám, lebo tí naši starí rodičia, prastarí rodičia to vôbec nemali ekonomicky ľahšie, ale dokázali mať, e, dokázali mať hodnoty, ktoré im hovorili o tom, že to, čo robia, je správne a podľa nich aj žili potom následne dosť. a nebolo to naozaj o tom konzume. Ale tam je treba tiež, ale pozor, aj tu je, no, tu je tiež šanca pre politikov, aby v tejto oblasti niečo urobili. Poprvé, oni sami sa musia stať vzormi, preto, lebo proste keď máte uh, politikov, ktorí vzorom nie sú, tak potom, viete, podľa nich sa formuje tiež takisto spoločnosť a nevyzerá to zatiaľ tak, že by proste boli všetci takými vzormi, akými majú byť Druhá vec je tiež tá, že vlastne v podstate, ak by som išiel robiť takúto politiku, tak uh, by som naozaj musel hľadiť práve na to, ako tie hodnoty, ktoré mám akože definované v ústave, tak to nazvem zatiaľ formálne, ako ich pretaviť do všetkých oblastí spoločnosti. To znamená, že do mediálneho priestoru, do podpory, mediálnej podpory, eh, do toho, aby sa vlastne to stalo znútorňovanými hodnotami v, t- v tom národe, a v tom štáte ako takom. A to sa tiež dá dosiahnuť. Práve tým, že učím k tomu deti, učím ich, ako majú byť e, dobrými ženichmi, dobrými nevestami, ako vlastne sa e, majú správať jeden voči druhému, chlapec voči dievčaťu, dievča voči chlapcovi, o tom, ako sa majú e, snažiť e, byť na seba dobrý, ako vlastne je vernosť veľmi dôležitá, aby, si ľudia, aby sa nezrádzali navzájom. A to sú všetko veci, ktoré, ktorým sa teraz moderný svet a vysmieva, ale úplným spôsobom povedal by som tak, že to, na tom zakladá a zakladajú sa seriály na nevernosti, na tom, že si proste ľudia sa zrádzajú, o tom, že, že vlastne v podstate sú schopní a sú schopní v podstate jeden druhého podraziť a berú to ako niečo bežné a normálne. Hmm. A to je niečo, čo vlastne v podstate čo, čo nie je a nevyhovuje E, v zásade tomu, aby sa podľa tohoto správali ďalší naši mladí. Lebo ak sa takto správajú, tak sami seba ničia, ale navyše vlastne v podstate to znamená to, že tá spoločnosť stráca e, schopnosť e, prežiť, stráca schopnosť sa reprodukovať a vlastne nemá za čo bojovať, keď ju niekto napadne. Lebo za čo budete bojovať? Za to, aby ste mali hamburger alebo za to, aby ste v podstate si mohli pozrieť najnovšie diely, neviem čo, nejakého seriálu. V zásade človek bezhodnú od nemá prečo bojovať. Nemá prečo vlastne v podstate sa trápiť. Bude to človek, ktorý bude zbabeli. A to, to je vlastne v podstate jedna z vecí, keď si zoberiete títo ľudia, ktorí tzv. teroristi, ktorí sú, v zásade sú schopní zobrať na seba nálož a vybuchnúť hoci kde. A bez ohľadu na to, ako s nimi nesúhlasíme, sú to ľudia, ktorí sú schopní položiť za tú svoju myšlienku, ktorá je úplne cestná mnohokrát, mm, mm. ale sú schopní za ňu položiť život. Za ktorú dobrú myšlienku sme my schopní položiť život? Ja, ja si myslím, že za rodinu sme schopní položiť život, ale, ale musíme sa k nej vrátiť. Musíme sa vrátiť tomu, že to pre nás hodnota je. A toto je ešte možno taký mozg, ktorý sa, ktorým sa to dá zvrátiť, ktorým sa dá možno že spomaliť ten samotný samotný, samotný nábeh tých všetkých zlých vecí, aj keď možno, že nie je tak rýchlo zachrániť, ale kto vie, no, nikdy nevieme, že či e, práve to, že aj tá pravda má svoju silu a svoje presvedčenie a pokiaľ nebudeme dostatočne hovoriť, tak ona takisto má svoju silu, nie len tá lož. Hmm. No ideme, ideme na ďalšie kolo mailových otázok. Najskôr tu máme jednu od Romany, zazvolená ktorá nám v v úvode teda ďakuje za ten pekný citát od pápeža, tak prosím, nebolo to proste z našej hlavy, ale aj z pápežovej, takže to sme len v podstate ho tak trošku vykradli. Ale teraz zaujímajú iná vec, že ako vnímate v tomto smere e, konanie najrôznejších pro-gender organizácií a mimovládok bojúcich za práva LGBTI osôb, do akej miery by sa oni mohli nájsť v tom pápežovom citáte o tom, že ohrozujú pokoj tieto organizácie vyvíjajú mnohé aktivity, ktoré sa väčšinou spoločnosti nepáčia. Problém je ale v tom, že tieto aktivity vykonávajú v tichosti, postupne, pomaly, po kvapkách, menia veci v spoločnosti na svoj obraz. Na teraz tá otázka, sú vám známe nejaké aktuálne aktivity tejto skupiny? V zásade o... myslím si, že sú známe asi také tie všeobecné veci, ktoré poznáme všetci z médií a to je taká snaha, ktorá bola a dajme tomu, čo sa týka nejakého prezentácie tej, týchto vecí v spoločnosti, ktoré mali a, pri, a, pri tom gay pride, a, kde vlastne v podstate sme tiež spravili jednu vec, takú, taký naozaj takú odpoveď, ktorá je láskavou odpoveďou o tom, že nie je našim cieľom pozerať na nich ako na, na ľudí, ktorí proste nemajú právo na vyjadrenie svojho názoru, ale každý, kto vyjadruje nejaký svoj názor a snaží sa presadiť nejakú tému spoločnosti, si zaslúži aj e, láskavú odpoveď. Takú naozaj pravdivú a láskavú. A preto sme vlastne aj my e, spravili taký naopak takú, takú živú reťaz, ktorá, e, ktorá mala skutočne napredu to najcenejšie, čo si vážime, a to, je, to sú deti a to, že deti potrebujú od a A to je naša odpoveď na tieto práva, e, aby si uvedomili tie práva tých najmenších a najslabších pri presadzovaní svojich práv. A to je to, čo je veľmi, veľmi podstatné, aby každý si uvedomil, práve nemyslel na seba, ale myslel na toho, na druhého, na toho slabšieho. Čo sa týka tých aktivít, tam tých aktivít je mnohokrát veľmi veľa naozaj takých, ktoré nie sú vidno. Napríklad e, Podarilo sa im e, presadiť e, nariadenia, ktoré hovorili o uznávaní e, majetkov právnych vecí v manželstvách a registrovaných partnerstvách, ktorý sa vlastne v podstate snažila Európska únia dostať pojem registrovaného partnerstva do nášho právneho systému. A vzhľadom k tomu, že sme proti tomu naozaj bojovali a protestovali, lebo toto naše právo nepozná. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sme neuznávali niečo, čo vlastne je u nás v našej krajine neznáme a nedávali moc sudcom na to, aby to mohli uznávať. Tak táto, táto, to, tieto nariadenia neplatia pre Slovenskú republiku, ani pre Maďarsko a myslím, že ani pre Polsko a ďalšie krajiny. Ale je tiež pravda aj to, že v rámci nejakej takej zosilnenej spolupráce tieto nariadenia sa stali súčasťou pre mnohé krajiny Európskej únie a z týchto vecí väčšinou nie je cesta späť. A to je jedna z vecí, ktorá je veľmi vážna preto, lebo um, malo sa to nezdá, ale v zásade ide o to, že je veľmi, veľmi dôležité to, čo si položíte ako, ako svoj vzor a je tiež veľmi, veľmi dôležité, čo považujete za, za, za ťažkosť a príjmate potom tie obmedzenia v tej ťažkosti. Vysvetlím vám ten rozdiel podstatný, ktorý, o ktorom teda hovorím tak nejasne zatiaľ. A pozrite sa, stáva sa, že, že ľudia sú spolu v manželstve a rozídu sa. Alebo jeden z manželov zomrie, alebo proste stane sa taká tragická situácia. Každý chápe to, že je to situácia, ktorá je tragická, ktorá nie je dobrá pre dieťa, a ani od toho dieťaťa nechceme a netvaríme sa, že však ti je dobre so mnou samému, však je dobre, že ten tvoj tatino tu není s tebou, však je dobre, že, že, že vlastne odišiel. O toto od toho dieťaťa nechcem. Každý chápe to, že proste to dieťa sa s tým ťažšie zmieruje, chápe to, že to dieťa sa môže cítiť zranené a snaží sa mu to nejakým spôsobom vynahradiť. Tu, tu povedal by som, tu, tú ťažkosť. A nikto to pre svoje dieťa dopredu neplánuje. To znamená, že nejdem do manželstva a dopredu si neplánujem, že no, rozvediem sa a moje deti budú vyrastať samé, bez mňa alebo bez matky. Hej? To asi zrejme nikdy nenastáva. Hej? Toto akože, myslím si, že to by bol vrchol cynizmu, pokiaľ by ten človek takto rozmýšľal. A ten rozdiel oproti mhm. tej situácii, vlastne, čo sa týka práve uh, deti, ktoré by vyrastali v tých rodinách bez otca alebo bez mamy, v rodinách osob rovnakého pohľavia, je práve v tom, že tu sa to vyslovene cieľene plánuje. To je, to je niečo, čo je, čo je problematické. To hmm. znamená, že cynicky plánujem to, že zoberiem tomu dieťaťu otca alebo mu zoberiem matku. Hm. A to je niečo, čo vlastne v podstate je, je vážna vec je to veľmi vážna vec, lebo to má vplyv na to, že vlastne tým hovorím a vyhlasujem do sveta, že otcovia nie ste v rodine nenahraditeľní. Matky nie ste v rodine nenahraditeľné. A ak toto vyhlásim do sveta, ak vlastne v podstate to takto presadzujem, tak sa tak aj tí muži správajú. A to má následný vplyv samozrejme na to, že akým spôsobom sa cítia potrební alebo nevyhnutní v tej danej rodine. No, pán Chromík, e, vďaka za takúto širšiu odpoveď aj pre našu poslucháčku. Ja som medzi tým našiel ten zvuk, ktorý som chcel pustiť, takže urobím to teraz tak, že dáme si opäť e, prestávku. Jednak hudobnú a jednak aj tak trošku vyplnenú odpoveďou e, známeho sofiológa Emila Páleša, ktorý u nás vystupuje. Na tú otázku, ktorú sme vlastne riešili ešte kde si v úvode relácia, na ktorú narážala teraz aj poslucháčka, E, to je vlastne tá otázka toho, že vy ste si to tak zaujímavo kládli, že komu naozaj môžeš dočerta o to, aby, aby tu rozvracal nejaké hodnoty, e, nejaké tradície, aby tu proste útočil na rodinu vo vzťahu k tomu pápežovmu citátu, citátu že kto rozvracia rodiny, rozvracia pokoj. Komu o toto môže ísť a čo tým sleduje? Tak v jednej z nedávnych relácií som hľadal na toto odpoveď s práve spomínaným Emilom Pálešom a budem rád, keď si teraz ten jeho názor vypočujete. nepustím ho celý, len takú taký krátky úryvok, potom si dáme pesničku a potom samozrejme budete môcť kľudne na to zareagovať a vlastne aj ešte pred pesničkou a pred zvukom Emila Páleša výzva pre vás, vážení poslucháči, maily studiozavináčslobodnyvysielac.sk to je adresa, na ktorú nám môžete adresovať svoje otázky. No a teraz poďme si e, po jednu z možných odpovedí na otázku, prečo by vlastne toto všetko čo vnímajú mnohí ľudia ako niečo negatívne, čo tejto spoločnosti škodí, čo rozvrácia nejaké hodnoty, ideály, tradície a nejakým spôsobom to uvoľňuje tie šroby, ktorými táto spoločnosť držala pokope stáročia. Prečo by to niekto rozbíjal? Jedna z možných odpovedí je aj takáto. Ja napadajú za homofóbiu. Tí istí ľudia napadajú za homofóbiu, a, a za, za nerovprávnosť žien, aj za islamofóbiu. Ale ľudia, veď vy si musíte vybrať, tak buď si homofób, alebo si islamofób. Nemôžeš súčasne byť obidve. Lebo keď si za to, aby sme gejov nezabíjali, keď oni majú trest smrti podľa šárii, aby sme ženy dali rovnoprávne, tak si proti islamu nevyhnutne. Jednoznačne si proti islamu, či si islamofób. A ak nie si islamofób, tak si proti gejom a proti ženám. Čiže to sa logicky vylučuje, ale teraz to jedno hnutie a tí istí ľudia hlásajú súčasne tieto veci. Čo z toho vyplýva? No, že potratili rozum, patria na psychiatriu? Nie, z toho vyplýva taká jednoduchá vec politická, že musíme konečne pochopiť, že týmto ľuďom vôbec nejde o ženy, o gejov, o menšiny, o nejaké takéto veci. Im ide surovo o moc, a je to systém, ten lavicovo-liberálno-menšinovo-ochranný, kde menšina sa stáva, instrumentalizuje ako nástroj, v mene ktorého oni sa dostanú k moci a, a nastolia totalitnú vládu voči ostatným, akože v mene ľudskosti. No, hociaká menšina, to je jedno, čo to je. Zelenóky, e, iná, iný gender, taký, onaký, vytvoriť z nich obetných baránkov, to je tá proklamatívna obeť, ktorú oni prídu chrániť a v mene toho vytvoria nové paragrafy, ľubovoľne interpretovateľné, že islamofób, homofób, xenofób a tak. A v mene toho vlastne môžu terorizovať každého, kto im kladie odpor. Toto je čistá podstata Takže oni si svoju polievočku, svoje ciele, svoje ambície, svoju túžbu pomoci realizujú na úkor celku, na úkor vlastne toho, že potopia celú európsku kultúru. Ale to sú nám blízki ľudia. To je plod celého toho duchovného zmetku proste Európy a západnej civilizácie, že sme takí taký pometený, prázdny a, a blbý sme. Proste my sme duchovne zblbli, že vôbec je možná takáto ideológia, to je to je úpadok proste schopnosti myslieť vôbec, že naozaj, keď sme o tom genderi a o tom, toto nie je filozofia, to je ideológia, ktorú vôbec nezaujíma realita. Oni sú politickí korektori, oni nehľadajú pravdu, oni sú len vyškolení, oni sú ako politruci, keď boli, že to sa len e, vtolkalo do hlavy a je jedno, že to nie hlasy s realitou. Oni sa proste s protivníkom ani ne, ne, nebavia, oni ho len deklasujú pomocou nálepky taký si xenofób, taký fób, onaký fob. Tam není argumentácia, to sú proste jednoducho drze z prostosti. A vždy sa niečo nájde, aby niekto mohol niekoho byť nejakým obuškom a teraz sa hovorí, že sú to tie práva menšín. A už to začína byť až groteskné, že čo všetko je menšina a v mene čoho všetkého môžem byť tých druhých. Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. <laughs> Včera jsme byli na procházce. Ty si se někam zadívala a najednou si se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil Panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že si se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král. Tak sme sa nasledovnou iste veľmi peknou a citlivou pesničkou, najmä pre tých citlivých, ktorí už máte deti, prehúpli do záverečnej, vyzerá to, že také trošku viac ako pol hodinky, necelej 3 hodinky našej dnešnej relácie, e, do ktorej prijal na moje veľké potešenie e, pozvanie pán Anton Chromik. My sme sa, inak pán Chromik, ešte ani nedostali k tej našej e, téme pôvodnej. Neviem, či ste si to všimli. Áno, áno, všimol, všimol, všimol. <laughs> Ale nebojte sa, ja som na to nezabudol, ja na to myslím, my sa k tomu pomaly dostaneme. A ešte predtým, čo vravíte na ten názor pána Páleša, ktorý zaznel pred pesničkou? E, tak je to, je to, je to srandovné a myslím, že v niečom vystihol veľmi silne realitu. Hmm. Ale uh, najviac sa mi páčilo to slovo duchovná blbosť. Hej. Hmm. Myslím si, že, <laughs> že ono je to dosť vystihujúce, tú skutočnú situáciu a dnes preto, lebo skutočne je to duchovná blbosť. Um, on to, on, on, tí, tí ľudia sú naozaj mnohokrát v tomto smere duchovne uh, zblbnutí práve kvôli tomu, že, že racionálne veci sa chápu veľmi ťažko, lebo oni vyžadujú zároveň pochopenie nielen raciom, ale aj srdcom. Mm a darmo máte nejakú spoznanú pravdu, pokiaľ ju reálne nežijete, tak vlastne v podstate vám je na nič. No. Je také to mŕtve poznanie, no. Je to také mŕtve poznanie v zásade. Hm. A toto bolo veľmi silné preto, lebo myslím si, že naozaj postiel jednu veľmi zaujímavú vec, že na skutočne dneska sa tie menšiny skutočne len zbraní mnohokrát, že to naozaj nejde, nejde o ne. Je to smutné, že to poviem, ale naozaj mnohým týmto ľuďom vôbec nejde ani o tých ľudí, ktorí ktorí, e, ktorí e, prežívajú tú ťažkosť tým, že ich priťahuje rovnaké pohlavie. Proste to je, to je mnohokrát také až smutné, by som to nazval, hmm. že, e, že to naozaj využívajú ako nejaký výťah moci, ako to, čo, čím sa dá dneska v podstate ktokoľvek označkovať. Hmm to značkovanie, to je, to je, to je naozaj pravda. Hmm. To, je, to je silná pravda. No, dobre, ideme teraz k našej téme, hoci teda mailov tu mám veľa, ale ja verím, že ich všetky stihneme prečítať. Tak teraz sa dostávame k tej podstate tejto vlastne celej relácie. Ja už som to naznačoval, hovorili sme o tom, že ste organizovali nedávno, veď všetci si na to spomíname, referendum za rodinu dopadlo ako dopadlo. Ale vyzerá to teda z toho, čo hovoríte, v žiadnom prípade sa nezdávate, bojujete ďalej, Druhá strana nikdy nespí, vy tie útoky, <laughs> ja si vás tak predstavím, ako ich odrážate. Niekedy úspešne, niekedy menej úspešne. A teraz ste akoby vyrazili do takého rytierského protiútoku, tak mi to trošku pripadá, lebo totiž to Slovensko sa aj prostredníctvom vás zapojilo najnovšie do akejsi európskej iniciatívy na ochranu manželstva a rodiny. Tá iniciatíva má názov Mama, Otec a deti. A Eh, ľudia stojaci sa touto iniciat- za touto iniciatívou hovoria o tom, že ide o iniciatívu európskych občanov na ochranu manželstva a rodiny. Tak povedzte nám, keďže vy ste jeden z tých, ktorý vlastne túto iniciatívu prenesol aj na Slovensko a Slovensko sa zapojilo tiež v rámci európskych krajín do tejto akcie, tak nám povedzte vlastne, o čo, o čo vlastne ide, eh, aké sú zámery, aké sú ciele celej tejto iniciatívy. Akým spôsobom vlastne táto iniciatíva má chrániť manželstvo a rodinu? To sú také asi základné otázky k tejto záležitosti. No, ja odpoviem takým jedným žartom na začiatok, lebo denník sme uviedol o tom, že chceme e, na buginách ísť až do Bruselu. Uh, to znamená, že vlastne v podstate, že tak sa snažíme tlačiť túto vec ako keby do Bruselu že vlastne sme tí, ktorí, ktorí, ktorí sa netešia z tých našich barokových ručičiek našich detí len preto, lebo majú barokové ručičky, ale preto, lebo proste je to uvedomelý postoj, ktorý sa snažíme presadzovať a, a tak ďalej s nejakým nadšením. Ja som sa na tom trochu ako pobavil a zasmial preto, lebo Uh, no v skutočnosti je, je pravda práve to, že áno, chceme dosiahnuť u ľudí uvedomenie si tých vecí. A aj to, že to nestačí už e, mnohokrát iba žiť. Ale že o tom, čo žijeme, je potrebné naozaj aj rozprávať a hovoriť. A preto, lebo, lebo tie doby skončili, kedy e, tí politici počúvali ľudí. Začali doby, kedy oni robia bez počúvania ľudí. A práve preto musia tí ľudia zmeniť svoju vlastnú taktiku, tak to nazvem, a začať vyžadovať aby robili to, čo oni chcú. Vysvetlím to veľmi jednoducho. A tak ako ste hovorili o tom, že tá druhá strana nikdy nespí, alebo teda ako ste, ste hovorili, že to hovorím. Tak, tak, ale ja vám verím, že nespí to, ako môžete tak, kľudne mne tak, dať do úst. Vlastne ja to podpisujem v plnom rozsahu. Príklad, ktorý som dostal, že, že vlastne my sme už pri referende sme vlastne v podstate zmenili celú, celú taktiku od toho čo sme pochopili, e, že, ten, že tú stratégiu boja je potrebné zmeniť. Stratégiu toho zápasu, tu nejde o to, že by sme niekomu, proti niekomu bojovali a podobne, ale stratégiu nášho zápasu a presadzovania našich hodnot. A všimli sme si, že v západných krajinách proste vždycky, keď prišla nejaká ten atak na to, že, že išla o nejakú pro, protirodinnú iniciatívu a tak ďalej, tak obrana zamietli návrh, zamietli návrh, zamietli návrh, aj možno 7 krát, 8 krát prišiel 9. krát a návrh prešiel. Hej? To znamená, nejaká obraná stratégia iba nejakého zamietania, alebo teda mhm. realizovanie nejakých aktivít len v čase, kedy proste, že sa, že sa vlastne v podstate ľudia bránia, že to, mhm. proste to nie je normálne a zamietnime a to nie je normálne a zamietnime, nevedol k úspechu. Uh-huh. Proste tie krajiny sú stratené. Hej? Lebo keď budete opakovane hlásať blbosti, tak tej blbosti naozaj reálne uverí veľká časť populácie. Hej? Lebo pokiaľ to robíte dos, dokonale hlasne, dokonale to opakujete, <laughs> tak tej, tej no. blbosti sú schopní ľudia bez problémov uveriť. Ja len e, trošku vám do toho skočím. Ja len trošku vám do toho skočím. Mrzí ma to veľmi, ale chcem taký, taký príklad aj ľuďom povedať. E, presne na toto, čo hovoríte, že stačí, stačí hlúposť, a nie že len hlúposť, do neba volajúce klamstvo stačí, že budete dostatočne dlho opakovať a ono je pravda, že sa to dostane veľkej časti ľudí pod kožu a začnú tomu veriť. E, taký krásny príklad, ktorý si viete predstaviť, je presne napríklad Rádio Slobodný vysielač. Tak dlho naši odporcovia tvrdili, že nás platí Rusko, že sa to mnohým ľuďom dostalo pod kožu. A dnes, keď sa povie slobodný vysielač, tak oni si predstavia, aha, to je to rádio, ktoré platí Putin. A teraz, najväčšia psina je, že <laughs> za celé tie roky, ako to títo naši kritici tvrdili, nikdy sa to nikomu nepodarilo dokázať, túto klamstvo. Nikdy to nikto z nich nedokázal. Opakujem, nikto to nikto z nich nikdy nedokázal, ale podarilo sa im v časti spoločnosti vzbudiť tento pocit, ktorý sa im automaticky spojí s, s názvom Rádia Slobodný vysač a to stačí to, to úplne stačí. Toto chceli. Chceli dosiahnuť pocit, že keď sa povie rádio Slobodný vysielač, aha, to je to ruské rádio. Bodka. Stačí. Netreba nič dokazovať. Môžete klamať, iba to musíte robiť dostatočne dlho. To len, prepáčte, že som vám do toho skočil, ale to je taký, len taký, aby si ľudia vedeli predstaviť, čo, o čom vy vlastne hovoríte, že môžete akúkoľvek blbosť, keď ju tlačíte dostatočne dlho, tak ju dostanete ľuďom pod kožu. Skrátka, to takto funguje. To som len chcel na také doplnenie. No a presne na tomto je založené v podstate všetky tie mediálne stratégie. Hej, uh, my sme si povedali ale jednu vec. Tak do keľu, keď, uh, keď, keď, keď, keď tá lož vie byť dokonale takto, uh, takto sa dostať pod kožu ľuďom, o čo lepšie to dokáže pravda. Hej? Uh, keď ju dostatočne dlho opakujete, <laughs> Takže uh, povedali sme si, tak nebudeme to robiť my tak, že sa budeme brániť, keď oni budú vlastne pripravujú si celé svoje pole, celé svoje stratégie mediálne o tom a, a tak ďalej a tak ďalej. Povieme si, no budeme čakať, kým tá spoločnosť bude takto nakvapkaná a takto zblbnutá? No tak to, to asi prehráme tým pádom, nie? Však veď ešte pár rokov a tá spoločnosť by zblbla. Tá spoločnosť by bola schopná naozaj povedať to, že však je jedno, že či, či dieťa, dieťa má obidvoch rodičov, však to je vlastne jedno. Ale ono to má svoje dôsledky práve potom na tie manželstva a na tie rodiny ako také. Keď, keď toto dostanete niekomu do hlavy, že je to jedno, tak on sa podľa toho následne aj správa o svojom vlastnom živote, že to je jedno. Že vlastne v podstate nie je tak dôležitý pre tú rodinu. No my sme si povedali, že tak budeme robiť pravý opak. To znamená, že pôjdeme do toho aktívne. Povieme, ľudia vieme, ak, ako, aké majú názory a otvoríme my túto tému. Budeme my tí, ktorí povedia, že my to otvárame a my to chceme, aby to ľudia povedali, aby to poved- počuli. A toto robíme vlastne v podstate teraz druhýkrát. To znamená, že keď bude nevyhnutné, keď bude naozaj nevyhnutné, že dôjde k ťažkej situácii, tak budeme musieť byť sa úplne rovnako sa budeme musieť e, z, skutočne e, zmobilizovať na to, aby sme spravili bez problémov aj ďalšie referendum. A tak, ako ho spravili Slovenci, keď im prijala vláda tieto nezmysly do zákona, tak vlastne v podstate Slovenci zareagovali referendum a to referendum vyhrali. Vláda to spravila druhýkrát a oni spravili znovu referendum a znovu ho vyhrali. Uh-huh. A ak to príde k nám, tak my musíme byť schopní už takejto aktivity a vtedy poviem otvorene, vtedy tá účasť bude oveľa vyššia, preto lebo to, čo chýbalo tomuto referendu, bolo práve to, že najsilnejšia zbraň, ktorú mali proti referendu, bolo to, veď nám nič nehrozí. Kto tu niečo robí, kto tu niečo predkladá, nejaké takéto. Ale my sme vedeli, že pokiaľ tých ľudí nedokážeme dostať v podstate naozaj im to, dostať túto tému do hlavy a, a aby sa oni sami rozhodli vnútorne, čomu veria, tak to nikdy nezvládneme v čase tej krízy samotnej. Lebo vtedy to vlastne už v podstate musíte byť pripravení, musí vlastne tí ľudia byť schopní zareagovať a vtedy si myslím, že ľudia budú schopní zareagovať aj tým, že prídu k takému referendu. Ale to je, to je pre prípad toho, že čo by nás čakalo. Teraz tá situácia spočíva práve v tom, že Európa naozaj funguje na tom, že tieto západné krajiny presadzujú svoje ideové hodnoty, spôsobom bez ohľadu na to, na nejakú strednú a východnú Európu, ne, nezáleží im na týchto krajinách. Um, bolo to vidno možno, že aj pri tom samotnom uh, uh, prípade, kedy Británia vystúpila z EÚ, uh, koho zavolala uh, pani Merkelova uh, na, na to stretnutie, kedy vôbec nezavolala nové členské krajiny, ale v podstate iba staré členské krajiny Európskej únie, ako keby sme boli druhorady členovia a to sú vlastne v podstate, toto je ten postoj, taký ten postoj tej Európy, ktorá sa kvázi tieto staré členské štáty sa tvária, že oni sú proste niečo viacej. Že, že vlastne to je ten taký ten, taký ten prístup toho, takej, takej by som povedal, takej povyšenosti a možno, že také, takého, takého ako keby stále toho delenia, že proste my sme niečo menej ako oni. A preto, lebo sme na tom možno naozaj kultúrne inde niekde. A kultúrne myslím teraz v tom pozitívnom slova zmysle pre nás, samozrejme. A fakt je ale tiež ten, že, že e, aj táto Európa, aj tieto krajiny potrebujú počuť ten hlas. A preto vlastne je tu táto iniciatíva e, Mama, Otec a deti, kde sa spája viacero krajín, 22 krajín Európskej únie mm-hmm. a ho chce povedať tej Európe, tej Európskej komisii, že založte tie predpisy na tom, čo je spoločné. Nehľadajte to, čo nás rozdeluje. Hľadajte to, čo nás spája. Spája nás manželstvo muža a ženy. Nie nič viacej. Manželstvo muža a ženy je to, čo všetky krajiny Európskej únie spája. Ostatné veci nepoznáme. Keď chcete zavádzať iné pojmy na manželstvo, nepoznáme tieto pojmy a nemienime ich poznať spoločne, v spoločných predpisoch. Tam, kde si krajina robí svoj vlastný predpis, nie si ho spraví, aký ona chce – aký uzná za vlastný. Ale nie je to, že bude spoločný predpis, ktorý bude, nebude založený na tom, čo je spoločné pre všetky krajiny. Počkajte, čiže vám nevadí, keď nejaká severská krajina, nejaké Norsko bude považovať za manželstvo aj e, spolužitie muža s mužom. Vám nevadí, keď to si ona sama upraví v rámci svojej vlastnej legislatívy, ale vám vadí, keď to bude nejako prijaté na celoevropskej úrovni. Dobre to chápem. V prvom rade každá krajina si zodpoveda za svoj osud sama. Áno. Ja istým spôsobom, aj keď sa Iri rozhodli, ako sa rozhodli, tak my nebudeme meniť naše názory o tom, že myslíme si, že sa rozhodli zle, samozrejme, však to je jasné. Ale my musíme to rozhodnutie ľudí rešpektovať. Proste jedna vec je, že to nie je fráza, lebo frá, ako frázu to používajú, používa druhá strana niečo o slobode a o demokracii. A ako náhle im to nevidie podľa ich predstav s nejakým referendum, tak už trieskajú o tom, že ako treba referendum a nástroj priamej demokracie zrušiť, ako je to vlastne úplne hlu, úplná hlúposť a že ľudia príjmajú hlúpe rozhodnutia a podobne. A zrazu je tá demokracia, sloboda niekde postavená na druhú kolaj. My si vážime slobodu človeka. Ja nebudem ten, ktorý bude hovoriť človeku, ako má konať a tak ďalej. Môžem mu povedať, čo považujem za dobré a za zlé, ale stojím v úcte pred jeho slobodou. Nebudem ten, ktorý bude, a bude proste brániť jeho slobode v tom, ako, sa rozhodne. Samozrejme, že mu budem brániť v prípade, že bude sa snažiť nejaké zlo presadiť voči mne. Hej? Alebo proste v tomto smere. Ale ja budem zase rešpektovať jeho slobodu, ktorú má v tej miere, ktorá je samozrejme nebude ubližovať druhým. Ale tiež je faktom aj to, že, že ak sa tieto krajiny rozhodnú zle, tak je to ich rozhodnutie. A je tiež ale pravdou aj to, že nechcem, aby mi nanúcovali toto rozhodnutie mojej krajine. Nechcem, aby nanúcovali takéto niečo na základe nejakej ich väčšiny alebo na základe nejakých ich vecí, aby, aby vlastne v podstate zakladali tie predpisy na tom, čo nie je spoločné. Mm-hmm. A my to potrebujeme povedať konečne tej, eh, tej Európskej únii, o tom, že sorry, ale my sme tu tiež a máme svoj hlas. A e, istým spôsobom, bez ohľadu na to, že či to príjmu alebo nepríjmu, tak splníme svoju úlohu, preto lebo povieme im a istým spôsobom ukážeme tú silu toho, že im povieme to, čo je pre nás dôležité. A oveľa ťažšie sa príjmajú opačné, um, povedal by som, predpisy, v prípade, že sa vždy môžete odvolať na to, že prosím vás, takže zametli ste petíciu a zametli ste iniciatívu, ktorá mala viac ako milión podpisov. A teraz predkladáte pravý opak. To na základe akého, akého dôvodu chcete legitimizovať? Mm-hmm. A, to znamená, že bez ohľadu na to, čo urobia, je faktom to, že vlastne pomôžeme tej téme ako takej. A vždy sa budeme môcť odvolávať na to, že sú to, nie sú žiadni demokrati, že sú to byrokrati a že robia proti hlasu ľudí. A to je niečo, čo potom v zásade môžeme naozaj do ľudí dostávať a budeme o tom hovoriť a budeme žiadať viac demokracie. V Dobre, je tu teraz teda reálna snaha zo strany Európskej komisie, respektíve Európskej únie, respektíve Európskeho parlamentu. E, je tu teraz naozaj reálna snaha, že oni chcú dostať niečo do spoločných noriem v zmysle, že teda aj Slovensko bude, ja neviem, do budúcna nútené uznať Napriek tomu, že teda Fico sa vyjadril už v minulosti, ako ste povedali, že teda na Slovensku uznávame za manželstvo len zväzok muža a ženy, že je tu naozaj reálne riziko, že v Bruseli sa niečo takéto kuchtí, že teda nám prikážu na Slovensku e, uznávať aj, aj e, zväzok muža s mužom alebo ženy so ženou ako manželstvo? Reálne nám to hrozí? Ja vám to takto odpoviem, že viete, uh asi na, jak sa tomu hovorí, že na, na hulváta to nikto neurobi. Na hulváta naozaj môže iba Proházar lobby ukradnúť podpisy v Bratislave. Hej? Mhm. A keď sa vyhráža nejakými uh, e, právnymi krokmi, tak proste niekto, kto evidentne pôsobí v prospech tejto Proházar lobby, si dovolí ukradnúť podpisy. Ale e, takéto veci sa väčšinou nahulváta neurobia. To znamená, že vy nemu, určite nie sú tak spravené, aby ste, aby ste mohli povedať, no tak prepáčte, toto ste, to, to, to ste spravili, takýmto spôsobom ste zasiahli do výlučnej kompetencie štátov? Lebo viete, manželstvo, rodina sú vo výlučnej kompetencii. Áno, to je rodinná štátov. politika, za ktorú si zodpovedajú národné štáty. Áno. Presne tak. To znamená, nahulvata to nikto neurobí, ale urobí to takýmto spôsobom, ako napríklad pri tých nariadeniach, ktoré som spomínal pred chvíľkou keďže sa nám rozmnožujú manželstva cezhraničné, Európska komisia tu našla svoju kompetenciu v cezhraničných manželstvách. Hej? A keďže nie je jasné, podľa ktorého práva sa budú tieto veci riadiť a o tom, že a zjednodušenie života týmto ľuďom, tak v zásade príjme nariadenie, alebo teda navrhne nariadenie, ktoré sa už samozrejme nesťahuje vôbec len na manželstva nejakých dvoch štátnych občanov rôznej, rôznych štátnych príslušností, ale vzťahuje sa aj na manželstva, ktoré sú uzavreté v nejakom inom štáte, hoci ide o štátnych príslušníkov jednej krajiny. Hej? A spraví to tým spôsobom, že e, umožní, aby si tí štátni príslušníci inej krajiny vybrali právo, podľa ktorého e, uzatvárajú to manželstvo. A zároveň v zásade umožní to, aby tieto štáty boli povinné si uznávať majetkové dôsledky takýchto manželstiev alebo registrovaných partnerstiev, čo znamená, že skoro všetko, tak to povedzme otvorene, okrem toho samotného uznania akože toho aktu manželstva. Mm-hmm. Ale to sú vlastne v podstate, povedzme si otvorene, že čo je to za blbosť, hej? Ak raz uznám majetkové dôsledky nejakého manželstva, tak akože a budem sa tváriť, že neuznávam to manželstvo ako také, no tak to je síce také akože, povedal by som, proforma právnická geniálna formulácia, ale čo viac v zásade potrebujeme na to, aby sme sa tvárili, že vlastne, že už len krôčik nám chýba, aby nám to vlastne uznali ako akt samotný. Hej? A toto napríklad boli schopní presadzovať v rámci Európskej komisie prednedávnom. A zároveň vlastne v podstate ten štát eh, ako keby sa dostal do, to, to nariadenie sa dostal, by sa dostalo do právneho poriadku daného štátu a o tom, či uznajú také manželstvo alebo neuznajú, by rozhodoval súd. To znamená, že nejakých 2000 sudcov by rozhodovalo, alebo jeden z tých 2000 sudcov by rozhodol tak, že on to uzná, že podľa neho to nie je v rozpore s verejným poriadkom nejaké manželstvo osob rovnakého pohľavia. Majetkové dôsledky podľa neho nie sú v rozpore, alebo ďalšie dôsledky nie sú v rozpore s tým, aby sa to takto uznalo. A dovidenia bodka. To znamená, že v zásade to, to dos, vlastne ten, ten, samotný, ten samotný stav sa vlastne v podstate dostáva do nášho právneho poriadku právny poriadok iného štátu, podľa ktorého sa rozhoduje, a e, vyriešia to tým, že to naše súdy budú aplikovať. E, toto je napríklad, toto bol návrh, ktorý tam predkladali teraz a samozrejme, že sa veľmi silne postavilo Maďarsko, Polsko a tak ďalej. A prijali to formou nariadenia o posilnenej spolupráci. Čo to znamená? Že sme síce k tomu nemuseli pristúpiť, lebo však, však sme voči tomu usporiadali dosť silnú, povedal by som, e, dosť silnú reakciu, s tým, že teda že tak e, vyhodíte ich e, dverami, oni vám sa vrátia dvakrát okno, tak, e, tak vlastne v podstate Slovenská republika nepristúpila. Lenže v skutočnosti stačí jedna vláda, ktorá proste si to lajezne, jedna jediná vláda v rade vlád za sebou. A už sa z toho nariadenia nedá dostať. Mm-hmm. To znamená, že stačí jedna vláda, druhá vláda už nemôže odstúpiť, lebo vlastne nie je tam vôbec daný systém, ako odstúpiť od takéhoto nariadenia. Aj o posilnenej spolupráci napríklad. Dobre, čiže vy vlastne chcete, no nie vy, tá, tá európska iniciatíva, ku ktorej sa Slovensko aj prostredníctvom vás pripojilo, chce vlastne dosiahnuť stav, aby nám nikto toto nemohol akoby nanútiť, že teda... tých... No keď sa bude jednať o manželstvo, rodinu, rodinný no. vzťah, tak budeme hovoriť vždycky iba o tom, čo je spoločné pre všetky krajiny. To znamená, budeme hovoriť o manželstve muža a ženy, to znamená, tie európske predpisy sa budú vzťahovať, keď použijú slovo manželstvo, tak áno, uznávame si všetky tieto veci napríklad navzájom, ale iba čo sa týka manželstva muža a ženy. Dobre, teraz ešte také technické veci, preto to trošku už pon- e, uponáhľavam, lebo alebo jak vás posúvam dopredu, lebo ešte tu máme maily nevybavené, takže aj k ním sa dostaneme. Teraz také technické veci, že uh, to teraz vlastne táto iniciatíva beží vo forme nejakej petície, že sa zbierajú podpisy od ľudí. Hovorili ste tu o nejakom milióne podpisov, čiže to je nejaká celoevropská petícia toto? Alebo... Áno, je, zbierame ju vlastne v 22 krajinách, je to iniciatíva, Európska iniciatíva občanov, dá sa to podpísať aj elektronicky na stránke uh, otcamamudeťom.sk, tam je to napísané, že podpis a tam nás presmeruje táto naša stránka Slovenska presmeruje na stránku mamdedenkids.eu, kde sa vlastne táto petície dá podpísať elektronicky. To, čo vlastne my robíme a čo vlastne chceme túto akciou dosiahnuť, je také spojenie dvoch vecí a to vnútorného momentu rozdávania a obdarovania sa v rodinách. Preto sme pripravili také malé darčeky pre rodiny a zároveň samozrejme sa snažíme zbierať podpisy. Dá sa pridať k nám mm, ako dobrovoľník. Budeme sa snažiť 24. septembra na uliciach zbierať podpisy ale samozrejme aj v spoločenstvách, aj vlastne medzi priateľmi, medzi známymi, v, v pracovných kolektívoch môže každý nám pomôcť tým, že si vytlačí hárok napríklad a zozbiera nejaké podpisy a pošle nám ich na adresu, ktorá je uvedená na tom, petično, na tom e, hárku iniciatívy. Je treba dávať pozor na to, aby boli tie údaje vyplnené čitateľné paličkovým písmom, a sú tam 4 údaje navyše, ktoré je treba vyplniť ako rodné meno, miesto narodenia, dátum podpisu, v adrese musia doplniť aj krajinu, to znamená, nestačí uviezť Ševčenkova 12 Bratislava, ale musia napísať Ševčenkova 12 Bratislava Slovensko mhm. a musia pridať aj štátnu príslušnosť. A ešte samozrejme PSČ a štátnu príslušnosť. To mhm. znamená, je, to dosť, je to O 4 údaje je komplikovanejšie ako bežná petícia, ale stojí to zase za to. A vlastne v podstate to, čo chceme urobiť, je vlastne také spojenie takých dvoch rozmerov, že chceme pozvať ľudí, aby sa obdarovali vzájomne v rodinách, tými dáčekmi. To je vlastne akcia Urob Vianoce už teraz, tak ste to nejako Áno, nazvali. Presne, presne tak. My sme to tak nazvali preto, lebo si myslíme, že, že je treba budovať vnútorne, posilňovať rodiny, zlepšovaním vzťahov, a zároveň je treba budovať e, vlastne v podstate aj bytým hlasom na verejnosti. To znamená, že nerobiť to jedno bez druhého, ale skutočne si pomôcť. To znamená, že urob Vianoce teraz znamená, že obdaruj toho svojho blízkeho a, a ne, nemusíš čakať na Vianoce, a tomu vlastne pozývame tých ľudí a chceme vlastne a hľadáme teraz aj dobrovoľníkov na to, ktorí nám to pomôžu zrealizovať to znamená, že pokiaľ posluchači e, Rádia Slobodný vysielač majú chuť sa zapojiť na dve hodinky do aktivity v sobotu 24. septembra 2016 a stať sa dobrovoľníkmi, alebo koordinátormi e, nejakého miesta zberu e, vo, svojej, vo svojom blízkom meste, tak budeme veľmi radi, keď sa pridajú a na stránke odsamamudeťom.sk a v podstate sa zaregistrujú ako dobrovoľníci alebo koordinátori. My im pošleme hárky, pošleme im záložky ako darčeky pre rodiny, aj plagáty a v zásade im dáme aj návody o tom, akým spôsobom by sme to chceli a dosiahnuť, zbierať, budú tam aj vzory tých petičných hárkov. Takže Čiže to vlastne toho 24. budú vlastne také dve akcie prebiehať, ak to dobre chápem. No, I... spoločná, spoločná. Takže to bude jedna spoločná akcia, ale jednak budete akoby obdarúvať e, nejaké dvojice, ale... Hej, že, že teda to budeme, je to Budeme, Povedal by som, že dvojice budú chodiť, uh, budú vlastne na verejných priestranstvách a jeden z tej dvojice bude obdarovávať uh, s tým, že uh, po, spravte radosť niekomu v rodine, podarujte mu záložku, uh-huh. Mhm. kúpte mu nejaký dáček Aha. a zároveň podpíšte uh, petíciu. Aha, no, už teraz tomu rozumiem. Podpíšte iniciatívu Mama, Otec a Deti Mhm. A to znamená, ten druhý z dvojice v zásade bude aj tak ich pozývať k tomu, aby boli tým hlasom pre Európu. No a ešte také technické veci, že teraz e, je tam nejaká hranica, ktorá sa musí povedzme naplniť, aby sa touto petíciou potom zaoberal niekto v Bruseli, ja neviem, či Európska komisia a, alebo niekto? Musíme dosiahnuť minimum podpisov v rámci celej Európskej e, únie v 22 krajinách. Dúfajme, že sa nám to podarí, preto, lebo poviem otvorene, ono, tú úniu nikto nevníma nejako Uh, ako to nazvať, veľmi sa podceňuje Európska, eh, Európska únia. Pre ľudí je to vzdialené a nepovažujú to za dôležité. Problém je v tom, že skutočne má veľmi veľa kompetencií a nie je treba ju ignorovať. Poviem to úplne otvorene. Bola by to veľká chyba ignorovať Európsku úniu. Je ju treba meniť. A to znamená, že chceme dosiahnuť milión podpisov a potom sa bude tým zaobrať Európska komisia. Je povinná sa tým zaoberať? na tejto iniciatíve no. je to, že to nie je petícia, mm-hmm. ktorou sa akože ponížene domáhame niečo, čo, čo vlastne v podstate nám patrí, ale uh, je to iniciatíva, ktorá znamená to, že keď ju človek podpíše a dosiahneme ten milión podpisov, tak vlastne v podstate sa Európska komisia musí zaoberať s našim návrhom ako s legislatívnym návrhom uh, predpisu, právneho predpisu. To znamená, že ako keby sme sa stali poslancami ktorí majú právo navrhnúť zákon. To znamená, že keď sa nám zozbiera milión, tak vlastne v podstate Európska komisia musí začať normálne legislatívny proces o tejto našej veci a o tom, že či, či tento legislatívny predpis príjme alebo nepríjme. Takže vlastne ako keby sme mali právo legislatívnej iniciatívy. A je povinná sa teda po, tých, po tom vyzberaní milión podpisov komisia tým zaoberať? Pýtam sa preto, Áno. lebo viete, bola tu už v minulosti jedna akcia Vano Vás, sa to volalo, tiež sa vyzbierali podpisy a nakoniec to e, komisia spláchla do záchodu. E, čiže už tu inými slovami boli e, prípady, kedy napriek tomu, že ľudia niečo popodpisovali, Vidíme teraz napríklad aktivity smerom k TTIP zmluve a napriek tomu, čo bolo vyzbierané od ľudí, tak ako dobre, vyzbierali ste sa ale nás v, v, v parlamente alebo v komisii a proste nejak veľmi nezaujíma, tak preto sa na to pýtam. Máte pravdu, no ale dokedy môžu ignorovať tie hlasy ľudí? Dokedy budú ignorovať hlas demokracie a hlas ľudí v, v Európe? No necháme, ich to, necháme im to tak, lebo im extrémne vyhovuje to, aby ľudí znechutili a povedali o tom, že však sa zbytočne snažíte, aj tak sa to nič nepodarí a, a aj tak my si spravíme podľa seba. Uh, no tak asi až tak im to neulahčíme. Tak to poviem otvorene. Uh, to, to v žiadnom prípade, preto, lebo toto je cieľ, ktorý oni chcú dosiahnuť. Oni chcú dosiahnuť znechutenie, len nás nechajte robiť to, čo robíme my. Vôbec sa nám do toho nemiešajte. Aj tak nemáte žiadnu silu, aj tak ste pre nás nikto a nič. Hej? Uh, ale myslím si, že toto dlhodobo nemôže byť riešením. Stával sa to napríklad v iných veciach, kedy boli, boli mesta, kde hazard poslanci mestského zastupiteľstva odmietli. Prišli voľby a už neboli poslancami mestského zastupiteľstva. A hazard vyzberali znovu, aj keď náročne, a ten hazard naozaj sa im podarilo zastaviť. A to isté si myslím, že je potrebné brať aj e, takýmto spôsobom sa správať aj v rámci EÚ ono sa to dá do nejakého času. Napríklad aj s tým Vanom vás to urobil. Aj keď pri Vanom Vás podľa mňa bolo veľkým nešťastím, že sa tá uh, iniciatíva odozdávala starej komisii, ktorá už v zásade končila a ktorá si, povedal by som, tak v odzovkách mohla dovoliť hodiť niečo takéto do koša. Hej? Zatiaľ, čo teraz to tak až tak nie je, to mhm. znamená, že pokiaľ tá komisia tu naozaj zhodí zo stola, to znamená nepríjme takýto legislatívny návrh vôbec, tak, uh, tak to bude znamenať aj to, že vlastne v podstate bude čeliť istým, istej kritike a ďalšie obdobie, až kým sa teda v zásade nezmení. Mm-hmm. No, uh, ideme na maily našich poslucháčov, lebo ich tu veľmi veľa, času málo. Aj, to, aj tak to trošku vyzerá, že ten, si ten čas natiahneme, možno trošku dlhšie ako do pol. Dúfam, že môžeme. Eh, môžeme? Môžeme. <laughs> Dobre. Tak eh, súhlasím s vašim hostom, píše áno, s tým, čo rozpráva, ale mám ešte... Takto, treba brať, že toto sú maily, maily ktoré prišli ešte kde si v začiatku relácie, takže možno na niečo ste už aj odpovedali, ale tak budem čítať tak, ako prišli. Súhlasím s vašim hostom, s tým, čo rozpráva, ale mám ešte také doplňujúce pripomienky. Boli tam slova o ľudských právach. My, Európania, nemáme ľudské práva, právo žiť vo vlastných krajinách, e starým a tradičným spôsobom, len migranti majú ľudské práva. Tá primitívna moslimská kultúra, ďalej chcem povedať, všetko sa krúti okolo migrantov, homosexuálov, lezieb. Ľudia by mali prečítať agentu 21 alebo Kalergiho a Nový poriadok. Keď si to prečítajú, tak tam je plán, v ktorom sa hovorí o zrušení hraníc, zrušení národov, zrušení identity, čiže aj rodiny. Toto potrebujú dosiahnuť, lebo rodina je základ spoločnosti. Nech my nikto nerozpráva o migrantskej kríze a iných veciach, keď to je všetko naplánované už niekoľko rokov dopredu. E, to bol prvý mail, ale v podstate k týmto veciam sme sa už vyjadrovali, keď sme hľadali tú motiváciu, prečo by to vlastne niekto robil. Samozrejme, v prípade, že máte ešte chuť a potrebu k tomu niečo dodať, tak samozrejme môžete. Alebo teda môžeme hneď prejsť na ďalší mail. Ideme na ďalší mail? Áno, nech sa Dobre. Srdečne, Myslím, tomuto sme sa naozaj vyjadrovali. Srdečne pozdravujem do štúdia teba, Boris, aj hostia pána Chromíka. E, ako otec troch detí som samozrejme zastanca rodiny a dávam plne zapravdu hostovi v tom, že zdravá rodina je základ národa a štátu. V tejto súvislosti mi napadá jedna vec. Mám svoj vek, nie som a nikdy som nebol zastanca totalitných režimov. V jednom sme dlho žili, ale jedno musím tomuto režimu kvítovať a to je jeho prorodinná politika Poznáme reči o tzv. husákových deťoch, to znamená silná populácia rokov 80. Bola vtedy e, pod e, podpora mladých rodín, bývania, bezúročných mladomanželských požičiek, odpisov z nich na každé dieťa, dostatok škôlodok a tak, a tak ďalej. Otázka znie, prečo súčasný režim nedokáže robiť pro rodinu politiku v záujme prežitia samotného národa. Skúsme si na to odpovedať. Eh, vyzýva nás k tomu náš poslucháč Horislav. No, tak lebo máme slabý režim, no. <laughs> no. Eh, Orbán v tomto smere bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíme a čo voči mnohým veciam, voči ktorým môžeme mať výhrady, ale, ale tá jeho podpora eh, viacdetných rodín je skutočne, povedal by som, a nechcem naozaj preháňať, ale poviem otvorene, že famózno. To, akým spôsobom on pochopil práve to, že toto proste je kľúčová téma, to je niečo neuveriteľné a tam v podstate, pokiaľ máte tri deti a viac a tak ďalej, tak geometrickým radom ide daňové, daňové úlavy takýmto rodinám. To znamená, že podporujú samozrejme ľudí, ktorí pracujú, hej? Ale, ale proste tie daňové úlavy sú skutočne idú geometrickým rádom hore od tretieho dieťaťa. Mm. Oni skoro neplatia dane v zásade, keď, keď vlastne v podstate máte, máte tretie dieťa ďalšie. Um, nehovorím o škôlkach, to už nebudem spomínať v podstate uh, tú podporu, že každý, že v škole je jedlo zadarmo pre deti. Uh, to znamená, že všetky deti sa vlastne v podstate uh, majú naozaj jedlo zabezpečené. Uh, čo je veľmi dôležité práve pre, to, pre tie sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, ktoré v podstate naozaj sa tým pádom môžu oveľa silnejšie rozvíjať, lebo hladné deti proste samozrejme, že veľmi ťažko sa sústredujú vôbec na to, aby boli v škole úspešné. Takže tým aj vlastne v podstate odstraňuje dosť silne, zvyšuje latku práve toho vzdelávania detí zo sociálne odkazaných prostredí. Hmm. Tam ako Bohužiaľ, mrzí ma to, ale my máme naozaj v tomto smere veľmi slabé a už vôbec nemáme predstavy a skutočne mám ten pocit, že, že spôsob, ktorým ideme pri podpore hazardu a pri našich zákonoch, ktoré, ktoré podporujú hazard, sú, sú vlastne diametrálne odlišné od toho, ako získavať peniaze pre rodiny a sú v podstate pravým opakom toho, čo, čo môžeme dosiahnuť prostredníctvom no, financí. Keď spomínate hazard, je tu ďalšia otázka od Martina, ktorá sa týka práve tejto témy. E, píše 2,5 miliardy na hazard len toto preho, preboha nehovorte vo štvrtok doktorovi Nábielkovi, inak to je pre vás informácia, pán Chromik, tu vo štvrtok vystupuje u nás v relácii e, pán doktor Ludvík Nábielek, on je primár psychiatrie, máva tu u nás pravidelnú reláciu, tak poslucháč vraví len, aby sme to nehovorili pred ním, lebo keď to porovná s rozpočtom, ktorý má na liečenie gamblerov, tak ho porazí. To je pravda, on zrejme na liečenie gamblerov 2,5 miliardy na hazard určite nemá. No a teraz tá otázka na pána Chromika. Neplánujete rozšíriť boj s hazardom aj na boj proti nebankovým pôžičkám? Aj za nebankovkami totiž zostávajú rozvrátené rodiny a samovraždy po exekúciách. Toto sa vás pýta Martin z Bratislavy. No, myslím si, že ten boj s nebankovkami už skutočne naozaj je rozohratý veľmi dobre preto lebo skutočne väčšina nebankoviek už odišla z nášho systému. Hej. To sú všetko už len dôsledky toho, čo sa teraz deje, preto lebo tam sa naozaj tá situácia radikálne zmenila. A skutočne teraz už len dobiehajú tie staré veci, ktoré sú a všetky exekúcie, ktoré sú a tak ďalej. A to znamená, že ten, tento, ako keby povedal by som, že táto vec by mala, už, už, nemá, už nemá takú uh, sílu, ako, ako to bývalo kedysi, že skutočne ja, ja mám prípady, kedy uh, <laughs> je proste uh, človek uh, trestne stíhaný s tým, že niečo podpísal, dostal za to, neviem, zo pár stoviek eur, niekto na neho zobral ako keby tisíc eurovú pôžičku a za necelé 2-3 roky mal vrátiť 4000 eur. To znamená, že uh, že tie poplatky s úrokami tvorili ročne sumu skoro, skoro, skoro 100%. To, to sú neuveriteľné veci, ktoré tam vlastne naozaj hm. sú, ktoré, ktoré, ktoré tých ľudí v podstate dostávajú do, do veľmi ťažkej sociálnej situácie. Naopak, to ich stanovisko je také, že, že, že vlastne v podstate áno, tie naše náklady na takéto úvery sú okolo 70% približne, lebo tí ľudia nesplácajú, sú to ľudia, ktorí proste je veľké riziko, že vám ten úver nesplatia. A v podstate, pokiaľ ich nebudeme poskytovať my, tak to budú robiť úžerníci a nebude to 70%, e, ale bude to 200-300%. A v skutočnosti šťastie majú pravdu zrejme v, tej, v tom smere, že naozaj mm, úžerníci pri istej vrstve obyvateľstva, konkrétne pri Romoch, sú, sú, sú tak naozaj zažratí v tej danej o obci, v tej danej komunite, že, že to, je, to, je, to je niečo, čo podľa mňa spôsobuje extrémny, extrémnu mm, kriminalitu práve, práve tým, aké oni požadujú úroky, títo úžerníci, Mimo, mimo nebankoviek teda. Nehovorím priamo o nebankovkách. To je tak, že za pár týždňov žiadajú vrátiť, keď si požičajú 100 eur, tak žiadajú vrátiť 200-300 eur. A kde to ten Rom zoberie? Nechcem vám hovoriť odpoveď, ale proste a, asi všetci poznáme. To znamená, že skutočne tam sú aj voči tejto, povedal by som, to je, to je už užarníctvo, to je kriminalita, to je užera. A ak sa niečo neudeje v týchto komunitách, práve s, s týmito užerníkmi, tak, tak v podstate tieto komunity sú odsudené na na, povedal by som, väčšie živorenie a na prestupovanie zákona a mnohokrát aj na páchanie trestnej činnosti. No otázka znela, či vy s tým idete niečo robiť, môžete robiť, že teda posluchač naznačil, že aj toto je vec, ktorá sa priamo dotýka rodín, že či ešte v tomto smere mienite robiť nejaké aktivity? Toto bola vlastne tá jeho otázka. Nevylučujem to. Mm-hmm. Nevylučujem to. Teraz za v zásade nemáme na toto rozbehnutý projekt, preto lebo vieme o tom, že tie nebankovky skončili. Hej? a už ich podnikanie je veľmi silne obmedzené v tomto smere. A presťahovali sa do Čiech, tak to aspoň viem. Ale, ale teda nevylučujem vôbec to, mm-hmm. že, mhm. že, že tá téma naozaj bude získavať na, na veľmi vážnej dôležitosti. Tak, a že sa to... Ten počet exekúcií je hrozivý, to Hej. A je teda možné, že v rámci nejakého projektu sa do budúcna tomu začnete venovať, ale zatiaľ to nerobíte. Ďalší mail od Anky. Prosím vás, kde nájdem petíciu, o ktorej hovorí pán Chromík? Vďaka. Takže keď si uh, pani Anka uh, naloguje stránku otcamamudetom.sk otcamamudetom.sk otcamamudetom.sk Všetko tak, spolu? Všetko spolu tak vlastne e, sa jej objaví stránka Urob Vianoce teraz. Hore e, sú tlačítka Pridaj sa, kde sa môže zaregistrovať ako dobrovoľníčka. A vedľa toho tlačítka vpravo je podpíš online, klikne na to podpíš online a presmeruje ju tu na stránku mamdedenkids.eu, kde vlastne môže podpísať túto petíciu online. Hej. Tam si môže stiahnuť aj formulár, alebo si stiahne formulár na našej stránke otca mamu deťom na stiahnutie. Hej? Slovenská verzia petičného hárku. To znamená, že horná lišta, kde je otca mamu deťom, záchraň rodinu, záchraň obdaruj povedz, sú tam tlačítka pridaj sa, kde sa pridá za dobrovoľničku, môže tam podpísať online, to ju presmeruje na stránku mamdedenkids.eu, sú tam potom partnery, potom je tam kontakt a potom je tam čas na stiahnutie a tam si môže teoreticky aj stiahnuť slovenskú verziu petičného hárku, aj maďarskú verziu petičného hárku prípadne plagát, a prípadne môže si tam stiahnuť aj vzor petície, a ako ju vyplniť, aby vedela a tak ďalej. Iné, ideme na ďalší mail, ktorý prišiel od Richarda a ktorý znie takto. Pán Chromík, vždy som vás podporoval a za každým som vedel, že to je márne, nie ste realista. Vy nechcete pochopiť, proti komu bojujete som otec pečlenej rodiny, mám nejaké skúsenosti. Oni si s tou našou petíciou vytrú zadnicu, aj keby ste nazbierali 100 miliónov podpisov. Nemusia, prekrútia, zaobalia, uh, nepríjme. Oni nemajú česť, zodpovednosť, oni sú služobníci satana a vy s nimi, uh, a vy s nimi petíciujete. Na čo? Keď vás pre váš boj zavrú alebo zabijú, potom vám uverím. Boj pán Chromík, Kocký, Dlaždice. S pánom Bohom môj brat katolík, demokrat, tento druh demokracie nefunguje, rodina je ako monarchia. Uh, Lichtensteinsko, eh, Hans Adam II, Švédsko, Belgicko, Boh Kristus je kráľom. Eh, no dobre, toto už asi nesúvisí. nesúvisí ale nie, že nesúvisia, ale tak neviem, či, či aj tento žalm koniec dávať, ale skratka a dobre, posluchač vlastne hovorí o tom, že, že toto nemá význam, význam má kocky dlaždice. No. No, e, ja to tak poviem, že ak by som si myslel, že to význam nemá, tak by som to nerobil je jasné o tom, že všetky tieto boje sú ťažké. A je aj jasné to, že v zásade, že, že mnohé veci, ktoré si oni, alebo teda spôsob, ktorým oni funguje, je veľmi typický tomu, o čom hovorí e, poslucháč. Ja to nebudem, ja to nebudem vôbec, vôbec, povedal by som, zakrývať. E, nie som až taký naivný, ako si poslucháč myslí. A ja som realista. Ale tiež vidím aj to, e, že že pre nás samých majú, má význam hovoriť. Pre nás samých má význam, keď sme tým hlasom. Preto, lebo uh, každá jedna diktatúra nakoniec spadne na tom, že ľudia odmietnú jej slúžiť. A povedal by som, padla aj tá posledná u nás, nie tým, že sme hádzali dlažobné kocky, ale tým, že sme jej odmietli slúžiť. A to je to, o čo sa snažím, aby ľudia e, menili svoje vlastné vnútorné životy, aby si uvedomovali tú hodnotu. A tieto veci sú prostriedky na to, ako to dosiahnuť. V zásade si povedzme otvorene, že aj táto vec je prostriedkom na to, ako dosiahnuť to, aby e, nás médiá počúvali a aby o nás hovorili, a aby sa myšlienky, ktoré hovoria o rodine, o manželstve, dostávali k ľuďom, ku ktorým sa inak možno nedostanú a dostávajú sa k ním, dostávajú sa k ním úplne opačné myšlienky. A to znamená, že akýkoľvek spôsob, ktorý nájdeme na to, ako sa dostali k ľuďom, akým spôsobom môžeme prehovoriť k tým ľuďom o tých hodnotách, ktoré naozaj sú práve a pravdivé, je dobrý. A to mi stačí. Preto, lebo eh, v zásade Stačí nám, keď budeme, budeme tými, ktorí hovoria pravdu. Nemusíme byť tými, ktorí majú moc. Oni majú moc, ale my máme pravdu. A tá pravda nakoniec predsa len vždy zvýťazí. Preto, lebo ona vycezí v srdci toho človeka samého, ktorý sa rozhodne pre dobro alebo sa rozhodne pre zlo. To je na ňom. Hmm. Teraz som si všimol, že ten záver to nie je, ako som vravil, nejaký žalm, to tam ešte posluchač dopísal, že Boh Kristus je kráľom, nie je slnečkovým demokratom, je jej otcom, nie je prezidentom vedúcim. Ako katolík by ste to mal vedieť. Jediná cesta je zvrhnúť republiku a nastoliť monarchiu demokratickým spôsobom a demokratickým spôsobom ju spravovať, myslí si Richard z Ružomberka. Um, ehm, ďalší poslucháč píše, je hlboko nesprávny názor, že to nemá význam, ja nič e, tak či tak nezmením. Tento postoj je výrazom zbabelosti, individuálne aj kolektívne. Názor nemusí zmeniť vládu alebo zákon, ale tým ovplyvníme myslenie iných ľudí, ako by ste posunuli jazyček rovnováhy v prospech vášho postoja. Učte sa hovoriť svoje názory otvorene a dobre sformulované. Apatia je hrobom našej existencie. To je to, čo oni chcú, E, to je to nebezpečné. To oni sú v podstate satanisti, satanisti reálne existujú, EÚ je ich nástrojom, napísal Vlado. Chcete na toto zareagovať? No, myslím si, že, že povedal by som iba jednu jednu vetu. A, a je to veľmi známe porekadlo, že na to, aby zlo zvýťazilo, stačí, aby slušní ľudia nerobili nič. Tak. To sa myslím, že Einsteinovi pripisuje tento e, výrok, ale či je naozaj od neho, kto vie. A ďalšia otázka, skôr taká technická, že kto spieval tú pesničku o otcovi, ako sa volá, je to svetová pesnička, no to je e, pesnička od e, pána Černocha a volá sa, že zatím, co ty spíš, takže takto si ju v tom, pod týmto názvom nájdete. Ďalší mail od Míra. Dobrý večer, všimol som si na nejakej fotke, poslač, posluchač mi tu poslal link, kde Romana Schlesinger má srdce s nápisom Láska o rod nedbá, postavené na obrovskom obrátenom kríži. Na tej fotke má Romana Schlesinger oblečenú šatku so symbolom smrti, na tričku má démona, oblečená je ako čierna mačka. Čierna mačka je symbol čarodejníctva a zla. Komu ide o to, aby rozvracal rodinu, komu o toto môže ísť a čo tým sleduje. V skratke je to Satan, jeho cieľom je zlikvidovať všetko kresťanské, v prvom rade Európu, ktorá má silné korene v kresťanstve, napísal Miro. K tomuto sme v podstate sa už vyjadrovali, že čo je vlastne tá motivácia, prečo sa toto deje. Eh, o mail od Tomáša. Zdravím, prečo ustupujete z pozícií? Pôvodne bola propagácia homosexuality a zverejňovanie homosexuality trestné. Dnes už aj mnohí, kresťania sa posunuli do pozície, že nech si homosexuáli v spálni robia, čo chcú. To je chyba, treba sa vrátiť k pôvodnej pozícii, kedy verejná homosexualita, homosexualita bola trestná, píše Tomáš. Ja mám pocit teda, že nejako uberáte z plynu, alebo teda, že uh, ako to on píše, ustupujete z pozícií, pán Chromík. Um, našim cieľom je vždy uh, hovoriť o podstate. A tá podstata spočíva práve v tom, že mnohé veci a mnohé, povedal by som, hodnoty, alebo teda názory sa šíria práve preto, lebo sme opustili tie naše opustili sme to, že opustili sme v podstate naše vlastné rodiny, opustili sme svoju vlastnú výnimočnosť rodiny, ktorú máme. A následne potom sú ľudia schopní uveriť naozaj akýkoľvek hlúposti. A myslím si, že tu niekde je podstata toho, čo, k čomu sa musíme vrátiť. A to je to, je, to, je, to je to, čo je pre nás dôležité. Veci, ktoré sa týkajú proste nejakých názorov, na homosexualitu sú názormi, povedal by som, je to, je to vedľajšia kolaň. Lebo to je len taký ako keby lakmusový papierik toho, že, že vlastne sme nepochopili a nevážime si vlastnú rodinu. Nevážime si v podstate manželstvo, nevážime si to, čím sa pre toho druhého stávame. A k tomuto sa musíme my vrátiť. My sa nemáme pozerať na druhých, máme sa pozerať na seba, ako sa dokážeme vrátiť k tomu, čo nás môže ďalej viesť k dobru. Hej. A nemyslím si, že je téma o, o trestnosti homosexuality to témou, ktorá je kľúčová pre vec rodiny a pre, a pre manželstvo. Kľúčové je to, aby sme sa k nemu vracali, aby sme to my považovali za niečo, čo je pre nás výnimočné. Tak. A to ma poslucháč opravil, že nie je Černoh, ale Miroslav Černý spieva tú pesničku. Ďakujem za opravu. Áno, tak, tak to, je, to je pravdivá informácia. Ešte máme tu mail od Mareka Sprešová. Možno týmto aj ukončíme túto reláciu pomaly, ale isto, lebo už naťahujeme ten čas značne ktorý má na vás tri také otázky, respektíve názory. Dobrý večer prajem pánovi Chromíkovi aj tebe, Boris. Vypíšem to v podoch. Ďakujeme pekne. Poprvé, Nesúhlasím s pánom Chromikom v tom, že hazard treba zakázať, ak už hovoríte A, tak povedzte aj B a to B je napríklad to, že za každú skrinku sa platí odvod vo výške 400 eur. To B napríklad znamená, že ak zakážete úplne hazard, tak potom poškodíte niekoľko desiatok podnikateľov, ktorí investovali svoje peniaze na obnovu a vybavenie priestoru, ak e, tak treba prijať ustanovenie o hornom limite počtu herní. Toto je taká prvá, prvý bod jeho, že na toto akoby ste pozabudli, tak môžete na to hneď zareagovať, ak chcete. No, myslím si, že hazard sa úplne zakázať nedá. Ale dá sa obmedziť. A čo sa týka práve obmedzenia alebo zákazu herných automatov, k tomu treba pristúpiť čím skôr. A poviem úplne otvorene preto, lebo je mi jedno, že nejaká obec dostane 400 eur z, z jednej hracej skrinky alebo že niekto obnovil svoje priestory. A ak robíme túto vec rozumne a tá je naozaj doteraz stanovená rozumne, spočíva práve v tom, že nikomu sa neodníma jeho licencia, ktorú dostal na prístroje. Akurát, že v prípade, že dôjde k prijatiu všeobecného záväzného nariadenia o zákaze hazardu, tak sa nevydá nová licencia pre tieto subjekty. To znamená, že na to, na čo sa každý dohodol, že dostane licenciu na rok, na dva, tá licencia mu jednoznačne dobehne. A myslím si, že hazard prináša také enormné zisky, že nejaká obnova priestorov je, povedal by som, veľmi, povedal by som, malou položkou z toho, čo tento prístroj prináša ako taký. A čo však prináša je to, že tom automate končia úspory Eh, vena eh, školné mnohých našich detí. Preto, lebo ich rodičia, alebo rodič, alebo otec všetko prehrá v tomto automate a tamto do neho hodí. A to je niečo absolútne nepriateľné. A najhoršie je to, že mnohokrát prináša to, že títo ľudia sa hádžu pod vlak a nie je to jeden jediný prípad, ktorý sa takýto stal. A teraz sa pýtam, že tá krv, ktorá je tú krv nikto neberie na, svoje, na svoju hlavu, na svoje ruky. Ten, ktorý pracuje a ktorý vlastne dáva túto príležitosť. Nie každý sme silní, aby sme odolali závislostiam, ale takýmto spôsobom takýmto spôsobom sa správať, že nehľadíme na tých slabších, ale myslíme len na svoj zisk, je nepriateľné a je to, je to jedna z vecí, ktorá proste nemôže, nemôže ďalej takto fungovať. To, toto je všeobecný trend, ktorý sa začína prejavovať vo viacerých krajinách. Keď už hovoríme aj o tých krajinách, ktoré sú proste možno mnohokrát postihnuté oveľa viacej tak v týchto veciach sú jasné a obmedzujú hazard veľmi výrazne. No a ešte dáme posledné dva body, ktoré spomínate, ja prečítam naraz a potom na ne môžete aj tak hneď zareagovať. Pán Chromík, argument druhej strany by bol tiež, že nežijeme v komunizme, respektíve tu nie sme v Bielorusku alebo v Severnej Kórii, ale tu je zriadenie zvané liberálna demokracia. Každý tu môže slobodne podnikať. Vypočítali ste si všetky pre a proti, čo by prinieslo napríklad úplný zákaz podnikania na Slovensku. To je druhá vec. A tretia, týkajúca sa práve toho hazardu. Keďže som vám pán Chromik písal a neodpovedali ste mi, dnes som volal s hovorkyňou asociácie zábavy a hier ak s tým nemáte problém, prijali by ste pozvanie do argumentačného duelu v relácii Medzipriestor alebo v prvej línii na tému Stop hazardu v mestách, kde by ste bol hosťom vy a člen Asociácie zábavy a hier. Pýta sa vás Marek Sprešova. No, Jedna z vecí je tá, že čo sa týka uh, uh, hazardu, sloboda podnikania nie je neobmedzená. To znamená, že posluchač si musí uvedomiť jednu vec, že ja tu nehovorím o úplnom zákaze slobody podnikania, ale hovorím tu aj o tom, že existuje veľmi dobrá judikatúra Európskeho súdneho dvora, ktorá práve hovorí vo vzťahu k hazardu aj o slobode podnikania, slobode voľného pohybu tovarov a služieb. A práve v oblasti hazardu vidí uh, úplne jasne, bude by sme mali takéto rozsudky v našich veciach rodinných, ako sú v, v veciach hazardu, vidí úplne jasné, že tieto kultúrne, morálne, náboženské dôvody, ktoré vedú k tomu, že krajiny si môžu naozaj slobodne povedať, že tak toto nie je pre nás priateľné, ba dokonca tieto rozhodnutia Európskeho súdneho dvora hovoria priamo o hazarde ako o spoločenskom zle. Že mnohí považujú za nepriateľné to, aby z, no, z zo slabosti hráčov, zo slabosti druhých profitovali súkromné osoby. A preto považujú, no, Európsky súdny dvor považuje za odôvodnené a legitimné aj to, že sa úplne zakážu hazardné hry a dokonca aj to, že tieto hazardné hry budú, a, budú obmedzené iba na a, subjekty, a, e, verejné subjekty, to znamená, že bude existovať len jeden subjekt, štátny subjekt, ktorý bude pod veľmi silnou kontrolou a ktorý bude môcť takéto loterie napríklad alebo iné hazardné hry mm. prevádzkovať. Dobre, ale nemusíme veľmi o týchto hazardoch hovoriť. Nie preto, že by to nebolo dôležité, ale tak trošku je tá téma iná. Ale keď pýtajú sa poslucháči, tak samozrejme mail e, v tomto smere, ktorý sa pýtal, prečítam, ale Máme no, tu ešte jeden mail, ktorý súvisí s témou. Pán Chromík, dva klobúky dole, veľká vďaka za to, čo robíte. Boris, vďaka za túto reláciu. Podpísal som online. Kde môžem vidieť? To je zaujímavá otázka, toto som sa chcela ja opýtať. Dobre, že mi túto otázku vytrhol poslucháč z úst, že kde môžem vidieť, koľko ľudí už túto petíciu podpísalo. Toto na stránke neviem nájsť. Ak by to tam bolo, mohlo by to motivovať k ďalšej aktivite podporovateľov, hľadanie ďalších priateľov či známych. Takže dá sa niekde zistiť, e, koľko ľudí už aktuálne, povedzme zo Slovenska, alebo aj celkovo v rámci európskych krajín túto petíciu podpísalo? A nie je to také jednoduché pri 22 krajinách. Ten stav sa veľmi, veľmi silne mení a veľmi záleží práve od toho, že je tu jedna vec, ktorá tomu legitímne bráni. A to je to, že vlastne my môžeme podpisy odozdať iba naraz jednotlivým národným autoritám. To znamená, že vlastne e, keby sme takéto niečo zverejnili, tak by to nebola pravdivá informácia, že máme toľko a toľko podpisov, preto lebo tie podpisy sa musia pred 10. decembrom všetky zozbierané a odozdať každom jednom štáte národnej autorite, ktorá je zodpovedná za to, aby tie podpisy spočítala a aby ich uznala za platné alebo neplatné, niektoré z nich. Hej? Uh-huh. A až potom vlastne sa v podstate ten počet môže zverejniť ako taký, že ich naozaj reálne máme. A toto sa udeje uh, niekedy okolo 10. decembra vo všetkých 22 krajinách a vtedy vlastne v podstate budeme vedieť to nejaké konečné číslo a reálne číslo, ktoré naozaj existuje a nie len teda online podpisy, ale aj podpisy, ktoré sú fyzicky na, na petičných hárkoch, preto lebo online podpisovanie má proste, a, má proste dosť, povedal by som, obmedzenú spôsobilosť. Ako viete, tak na Slovensku napríklad najväčšia petícia online bola okolo nejakých maximálne 50 tisíc a my sme mali nejakú druhú alebo tretiu najväčšiu s 20 tisícmi podpisov. Takže preto vlastne sa ide aj do hárkov uh-huh. fyzických, preto lebo proste online podpisy ako také majú svoju obmedzenú mieru toho, čo sa dá s nimi dosiahnuť. Hej? Uh-huh. A keď si pozriete, tak ináč 12.9.2016 bola zverejnená správa pri tých online, že je tam 100 tisíc podpisov. Tam dole. 12. čo? 12. 12. 9. 9. Že tam 100 tisíc, čiže už len 900 tisíc treba. Už len. A ešte to není isté, že sa tým bude komisia zaoberať, ale to, to, to nemá znieť ako odhováranie ľudí, vôbec nie. Len, lenže proste to je fakt, že... No. Nemyslím to tak, že to bolo ako odhováranie. Ja. Bolo to ako také pozbudenie k tomu, že ako sa budeme mali snažiť, aby sme to my zvládli. Dobre, pán Chromik, takto, že už, už to potiahneme do, dva, do 11. však to nám zostáva len 8 minút, tak e, ako toto chcete ďalej túto aktivitu, lebo ja, ja si viem predstaviť, že mnohí ľudia, ktorí v tejto chvíli túto reláciu počúvajú, toto počujú prvýkrát. Celé toto, čo ste povedali ohľadom tejto petície, ktorá sa podpisuje, a vôbec aj o tej akcii, ktorú chystáte na 24. spolu s podpisovaním tejto petície, že to úplne dneska, dnes večer to počuli prvýkrát. Tak otázka znie, že, že my vám samozrejme vo vysielači sme nápomocní v tom, keď chcete nejakú informáciu posunúť ďalej, ale úprimne vám hovorím, ja vám nechcem brať ilúzie, ale toto nestačí dostať to do vysielača. Vy to musíte dostať do nejakých médií, ktoré e, sú ďaleko počúvanejšie ako nejaký vysielač. Proste my, žiaľ Bohu, fungujeme len v rámci tohto internetu a ako v takom undergrounde, ktorý síce počúvajú ľudia, ktorí sa o veci veľmi intenzívne zaujímajú, čo nás teší. My máme kvalitnú, z môjho pohľadu, poslucháčskú základňu, aj keď tá je veľmi úzka. E, vy ste schopní, dá sa to nejakým spôsobom táto informácia dostať do, povedzme, do médií, ktoré sú, majú ďaleko širší záber ako, ako jedno internetové rádio, alebo je s tým veľký problém? Viete no čo, no, je to také dvojsečné, lebo zase sme robili tlačovú konferenciu, ale viete, pozitívne témy, ako obdarovať sa v rodine a tak ďalej, tak to skutočne je, povedal by som, e, to, to nie je v nejakom veľkom záujme a v hľadačiku médií hľadať niečo dobré na tých druhých alebo na rodine je aj tiež pravda, že sme sa dostali v zásade tým, že na nás útočí denní gen a sme a tak ďalej. Tak už vyšlo zo pár článkov o našej aktivite aj v týchto médiách. Bola dokonca na tlačovke aj slovenská televízia, ale vyzerá to tak, že pre nich sú skôr zaujímavejšie symbolické svadby ako, ako reálne obnovenie manželských slubov alebo teda takéto aktivity. Je, je tiež faktom to, že, že uvidíme, ako sa nám to podarí rozbehnúť. Je to také, to, toto sú také totiž prvé aktivity, ktoré robíme k tomu, lebo ten čas je do toho 10. decembra. To znamená, snaha je dostať sa naozaj čo najviac e, do povedomia ľudí. Už vlastne v podstate, čo sa týka toho nášho systému e, toho, akým spôsobom sme oslovili jednotlivé cirkvy s tým, že aby túto vec podporili, dostali vlastne v podstate na 2200 miest sme posielali naše záložky s formulármi, takže predpokladáme, že aj to bude mať svoju, svoju váhu a aj tam sa vlastne dostanú ľudia k týmto informáciám aj k možno k tomuto, k týmto, týmto veciam týkajúcim sa obdarúvania sa v rodinách. A budeme tu v štvrtok mať tlačovú konferenciu e, z Edith Frivalsky z Maďarska, ktorá je predsedničkou tejto iniciatívy spolu s Rogerom Kiskom, advokátom, ktorý e, zastupuje mnohé prípady pred Európskym súdom pre ľudské práva aj pred Európskym súdnym dvorom. A vlastne takisto sa budeme snažiť tieto veci dostať do médií aj, aj teda hovoriť o nich na to, aby mhm. sa teda stávali známejšími, aby to bolo možné rozšíriť viacej. Mm-hmm. Takže si to zopakujme, 24. To je vlastne, počkajte, kedy to je? To vychádza na sobotu budúci teraz týždeň, to je vlastne teraz, vlastne už v sobotu. Teraz, teraz v sobotu a to znamená, že to bude, budete tie, tie eh, podpisy zbierať nejak vo, v každých väčších mestách, alebo ako to bude celé? Budeme sa snažiť vlastne v podstate našich dobrovoľníkov eh, o, o budeme sa snažiť o to, aby zbierali tieto podpisy na verejných priestranstvách vo všetkých väčších mestách. Bude to taký začiatok s tým, že teda veríme tomu, že sa postupne vlastne v zásade tieto veci ohľadom tejto iniciatívy rozšíria a mm. že vlastne sa to tak bude istým spôsobom šíriť nejakým spôsobom ďalej viac a viac. Je to taký štart vlastne na to, aby sa to stalo známejším. Mm-hmm a aby sme vlastne o tom mohli aj viacej hovoriť, aby sme vlastne to stále spájali s tou témou, ktorá je pre nás dôležitá. Mm-hmm. Naozaj znovu obnoviť v podstate tie veci, ktoré sa týkajú manželstva, rodiny a možno, že tých vzťahov rodiny. Uh, čiže netreba to brať tak, že toto je nejaká akcia, ja neviem, ako zbierka, keď je deň narcisov, že jeden deň a dosť. Toto je proste zbierka, ktorá, teda zbierka, akcia, ktorú vy organizujete v daný deň, ale neznamená, že len v ten daný deň je možné zbierať podpisy, ale práve naopak to je len niečo, čím vlastne ako chcete poslucháčom alebo aj divákom, aj ľuďom, ktorí čítajú, čitateľom, no proste spoločnosti ukázať, že tu takáto vec je, v sobotu sa môžu podpísať, ale môžu samozrejme tú petíciu podpisovať ďalej, ďalej, ďalej. Môžu si stiahovať z vašej stránky, ako ste vravili, otec, mama, detom, SK. A teda od... detom otca, mamu deťom, tak otca, mamu deťom, že to môžu stiahovať. Ale keď si dáte otca, mamu deťom do Google, tak vám to hneď vyhodí. Čiže tú petíciu sú môžu stiahnuť. Čiže to nie je, aby, aby viete, aby to niekto zle nezobral, že to je len nejaká sobotnejšia akcia a dosť. Nie, to bude pokračovať. To je len také akoby, že sa chcete ukázať ľuďom na oči. Tak toto berie. Presne, tak je to taký začiatok, ako ste povedali, že je to zbierka a antizbierka preto, lebo vlastne my chceme rozdávať a rozdávať aj tie darčeky, to znamená tie záložky, ktoré majú také celkom dobré nápisy, keď si ich pozriete tam, tak sú veľmi také zaujímavé, preto lebo je to niečo, čo chceme vlastne dávať. To znamená, že pozývame aj ľudí s tým, že pokiaľ sa prihlásia za, za nejaký koordinátor, že by to chceli urobiť, dajme tomu inú sobotu vo svojom meste alebo vo svojej obci, všetko je možné. Mhm. Do 10. decembra proste robíme preto všetko, aby sme uh, zozbierali podpisy a aby sme obdarovali ľudí vzájomne v rodinách a to je to, čo chceme ukázať. To znamená, dávame tomu čas. Tak. A s týmto konštatovaním už by sa asi aj patrilo rozlúčiť, lebo už <laughs> sme značne natiahli čas tejto relácie. Ale ja som vám vďačný, že ste teda vydržali s nami a s našimi poslucháčmi teda až do tejto neskorej 23. hodiny a že teda mohli zaznieť aj ich otázky na vašu adresu. Takže ďakujem vám veľmi pekne aj za váš čas, aj za vaše informácie, o ktoré ste sa dnes podelili. Prajem vám naozaj úprimne, aby sa vám v sobotu podpísalo čo najviac ľudí a aby teda, teda táto akcia mala úspech v zmysle, že by sa tým teda napokon tá Európska komisia zaoberala. No, tak toto som vám tak chcel na záver zapriať. Ďakujem veľmi pekne a takisto prajem posluchačom na teda Slobodný vysielač, aby sa im darilo vo všetkom, aby uh, boli ich rodiny uh, naplnené radosťou a pokojom, aby sa navzájom obdarovávali. Tak a môžu sa navzájom obdarovať napríklad toho 24. Ak vás stretnú, niečo dostanú a môže to niekomu, koho majú radi, potom ďalej posunúť. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne, majte sa do počutia. Do počutia. E, to bol vážený poslucháči, e, host dnešnej relácie v prvej línii, pán e, Anton Chromík. E, vravím, že vy ho mnohí poznáte ako hovorcu Aliancie za rodinu, ale tentokrát vystupoval pod hlavičkou predsedu asociácie oca, mamu, deťom. Ak sa chcete o tejto akcii, o ktorej sme sa dnes e, rozprávali, dozvedieť viacej, najlepšie urobíte, ak si do Google zadáte otca, mamu, deťom a ono vás to potom následne hneď nepreloguje vlastne na, na stránku, ktorá sa celou, celej tejto záležitosti venuje, zaoberá, tam sa dozviete ďalšie podrobné informácie. Takže toľko aj z mojej strany na záver. Majte pekný zvyšok večera, alebo prežite príjemný zvyšok večera. To vám pre Boris Korondi. Do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.